praėjusio pirmadienio laidos, kuri vadinasi Kaip išsirinkti geresnę valdžią. O tesinys todėl, kad e, labai daug jūsų komentarų, na, daug kaip šitai laidai, aišku, lyginant su kitais portalais, ant kurių būna tūkstančiais, tai čia visai nedaug, bet komentarų šitai laidai yra daug ir jie įdomus. Jie įdomus yra labai daug svarių komentarų, iš esmės komentarų. Ir dėl to tiesiog patys komentarai privertė dar sėki grįžti prie šitos temos, nes yra ką pasakyti. Ir galimas daiktas, kad net ir dar tokią laidą teks padaryti, jau priklausys, kaip jūs atsiliepsite iš šio vakaro laidą, ar iškils dar klausimų ir panašiai. Šį vakarą visa laida yra praktiškai jūsų komentarų skaitimas. Visa parengta pagal jūsų komentarus iki pat paskutinės minutės. Bet pradžioj, pradžioj, kaip visada, komentarai, kurie su laida tiesiogiai nesusiję. Čia jau taip aš visada darau ir šį kartą taip darysiu. Niekas į lai... Tai yra, mes niekam šiandieną neskambinsim, todėl telefonas yra laisvas ir prisiskambinti bus lengva. O dabar šiek tiek apie jūsų komentarus ne laidos tema. Na, pradžiai toks linksmas dalykas. Ernestas rašo, kaip tapti štabo nariu? O Petras iš Klaipėdos jam atsako, sumoki 50 juanių ir lauki, kol gausi patvirtinimą. Bet šiaip toliau tęsė Petras iš Klaipėdos. Manau, užtenka rinktis prie laužo naktygonės ir dalyvauti diskusijose tiek komentarų pavydalų, tiek telefonu ir atsirado dar viena galimybė – po praėjusios laidos atsirado galimybė sudalyvaut apklausoje, klausimynas, apie kurį mes kalbėjom praėjusioje laidoje, jis jau yra apklausos pavidalu. Jį galite rasti Gilvydė kanalas YouTube ir galite sudalyvaut, pasižiūrėti, kaip mes ten atrodome. Taip, o dabar toliau. Piratas. Piratas vėl parašė daug įdomių komentarų. Bet aš išskiriu tik vieną dalyką ir nesmini tikrai, piratai nesmini, bet tam tikrą prasme ir esminį, na žiūrėkit, ką rašo piratas. Jei sugalvosite skambinti į laidą, nedarykite klaidų, kurias padariau aš. Ir toliau jis išvardina tas klaidas ir citatos čia pabaiga ir atrodo – kad ta naktigonė ir tas skambinimas į laidą yra kažkoks kovos laukas, nes piratas siūlo tiesiog kaip su kokiu priešu su manim elgtis. Ir man tas tiesiog keista. Kodėl, iš kur toks jausmas kyla? Viskas yra žymiai paprasčiau, aš nežinau, ar piratai nesureikšmini pat savęs, nesureikšmini ir manęs, ir šitos laidos. Paprasčiau reikėtų viską žiūrėti ir Nereikia čia e, kovos. Mes visi darom tą patį darbą, galų gale mes visi gyvenam e, toj pačioj valstybėje ir esam tos pačios tautos vaikai. Bet, žiūrėkit, kitas komentatorius, Juozas. Pasakysiu atvirai ir paprastai. Iš signatarų sveiką kailį išsaugoti šansų turi tik. Jis pameni dvi pavardės, čia mano ir Juozas Pranciškaus šliužo ir toliau rašo. Ir tai tik su sąlyga, kad mes ten aną, trečią, ketvirtą, penktą ir šeštą. Kitaip sakant, Juozas ir jau ne pirmą kartą, Juozo yra ir daugiau panašių komentarų, yra toks grasinimas savotiškas, nežinau, jeigu čia Juozas juokauja, tai tas juokas toks savotiškas, o jeigu jis rimtai, pirmiausia Juozai, Pranciškus Šliužas nesignataras, taip kad jau svarstant, kuris iš signataro tą sveiką kailį išneš, tai reikėtų žinot, kad Pranciskui Šliužui čia nereikėtų ir karšto kailio, jis, kaip sakau, nesignataras. O dabar dar toks įspūdis, kad aš Juozui kažko esu prasikaltęs ir skolingas. Nu, man taip neatrodo, Juozai. O jeigu apskritai šnekėt apie signatarus, tai jie atliko savo darbą – jie sukūrė tam tikrą bazę įstatyminę 90-92 metais ir nebaigė kadencijos, pasitraukė, palikę tautai jau toliau elgtis taip, kaip tik jinai nori. Jeigu Lietuva buvo kada nors nepriklausoma, tai jinai buvo va, tais 90-92 metais, kada iš tikrųjų mes galėjom pakrypti, kur tik norim. Bet po to sekė rinkimai, apie ką mes ir šnekam ir buvusioj laidoje, ir apskritai visą naktigonę kam skirta. Visi po to sekė 20 metų, tai buvo jau laisvo pasirinkimo metai. Ir ta, ką mes šiandien turi, tai yra e, jau jūsų, visų mūsų pasirinkimo rezultatas. Taip, eikim toliau. Monika siejasi šiek tiek su to, ką aš ką tik kalbėjau dėl Juozo komentarų. Štai ką Monika rašo. Kodėl Seimūnai neneša atsakomybės už savo nusikalstamus veiksmus? Ir jinai išvardina mažeikių pardavimą, Ignalinos atominės elektrinės uždarimą, Leo ir panašius pavyzdžius. Na, Monika, o kodėl tie Seimūnai turėtų nešti atsakomybę, pavyzdžiui, už Ignalinos uždarimą? Taigi, kas balsavo stojant į Europos Sąjungą? Kas buvo viliojimas ten buteliais alaus, kalbimo milteliais ir nubėgė, atidavė savo balsą, tuo pačiu atiduodami balsą ir už Ignalinos uždarimą. Tai už ką tada teisti tuos Seimūnus, jūs man pasakykit. Mažiai tie patys. Taigi vėl Juk tie žmonės, kurie pardavė mažeikius, neatsirado šiaip sau tenais, netėjo į valdžią, juos atvedėm mes, atnešėm ant savo pečių į tas vietas, kuriuose jie galėjo šitos sprendimus padaryti. Vienas dalykas. Ir po to, kai jie tuos sprendimus padarė, mes juos ir toliau ant pečių nešam į tą pačią valdžią. Rinkimai po rinkimų. Tai ar Tai ar nereikia prisimti dalį kalties ir visiems tiems, kurie nugaras atstato? Bet klausimas yra dar sudėtingiskis, aš paskui prie jo grįšiu. Dabar tiesiog nesigilinu. Super Kozeris rašo. Mes padedam Anglijai padaryti skol, e, padengti skolas. Lietuvos žmonės nejaučia to gerumo, kad Lietuvos skolos lyginant su Anglija daug kartų mažesnis – Tai tik skaičiai, kurie kol kas nerodo pliusų Lietuvai ir minusų Anglijai. Kas blogo dirbti Anglijoje ir gauti penkis kartus didesnį atlyginimą iš jų skolintų pinigų. Štai yra, citatos pabaiga, štai yra tema labai rimtam pokalbiui. Tas pokalbis kada nors artimiausioje ateityje įvyks kaip čia yra su ta Anglija ir jos galimybė mokėti tas algas, bet kas yra blogo? Atskiro asmens atžvilgių. Na štai lietuvaitis ar ten koks rumūnas nuvažiavo, gerai įsidarbino, gauna tą algą, penkis kartus didesnė tiesa, ten ir sąnaudos yra žymiai didesnis negu Lietuvoje, taip kad e, tą irgi reikia vertinti. Bet blogo yra kas šitame? Pirmiausia – E, tas Anglijos gyvenimas iš skolintų pinigų ilgos ateities neturi. Nu, apie tai jau kalba visas pasaulis. Čia yra jau tik tais laiko ir nebeilgo klausimas, kada visa tai baigsis. Ir tie, kurie gyvena Anglijoje, jau turėtumėt jausti, kaip, kaip tie procesai jau prasideda. Kad ir mokslo pabrangimas tris kartus, pašalpų mažinimas ir daugelis kitų dalykų. Jūs ten gyvendami tą, jeigu turit ausis, turit girdėti. Ir imigrantų klausimai. Viskas jau tas yra. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Reiškia, anglai, naudodamėsi iš esmės, na, nesažiningai gautais pinigais, vilioja pas save į šalį, iš viso pasaulio žmonės, ištraukia juos iš jos aplinkos, sugriauna gyvenimus ten, iš kur jie išvažiuoja, tai yra ne tik iš Lietuvos ar ten iš Latvijos, ir iš tos pačios Afrikos, atveža, išvilioja tos afrikiečius iš savo gimtų vietų, jie atliekia čia, paskui visą tai, kaip čia pasakyti, pavirsta visai ne į tą, ko jie tikėjosi, ir kas gaunasi rezultate – Jie greuna tas visuomenės, iš kurio žmonės važiuoja dėl tų didesnių algų. Jie greuna savo visuomenę, Anglijos visuomenę. Jūs tą irgi matot ir matot, kokios problemos kyla. Šimtmečiais kurtas tam tikras gerbovis, tam tikras kažkoks ten konsensusas. Jisai griūna mūsų akise. Ir visa tai yra tik dėl to, kad yra tie vat nesažiningai gauti pinigai, Ir netolimoj ateityje visa tai subirės. Tik tais rezultate bus sugriauta Lietuvos visuomenė. Įsivaizduojat, kiek tragedijų kyla dėl emigracijos. Dėl to, kad čia lieka žmonos vyrai, išvažiuoja ten, tėvai išvažiuoja čia, lieka čia vaikai, anūkai ir seneliai nebesus... Nu ir ką čia kalbėti, čia yra... Ir kad visa tai turėtų rimtą perspektyvą, na tai dar, gal dar būtų galima kažkaip suprasti ir atleisti. Čia ne tik anglams, čia apskritai va, tie visi, kurie spausina tos pinigus, turi tą galimybę. Bet aš tą taip visada palyginu, kad ir lietuviai, ir lenkai, ten ir rumūnai, kas tik jūs norit, važiuoja tikėdamėsi geresnės ateities. Bet iš tikrųjų jie važiuoja tik į šiek tiek geresnę dabartį, kuri su kasdiena blogėja. Ir dar pabaigai, vat, atsakant į Soper Kozerio komentarą, tas pavyzdys, aš jau įsakiau, ne visi gal supratot, aš jį gal aiškiau pakartosiu. Pavyzdys su saldainiais ir vaikų. Supratot, kaip išeina, bet mes, kad gautume tą litą ar eurą su doleriu, mes turim realiai kažką padaryti. Tie, kurie mums duoda tuos saldainius, kad imigrantams tų didesnių pašalpų ir algų pavydalų, iš esmės gyvena mūsų sąskaita. Tai yra, jeigu taip pasakyt, e, tokių pavyzdžių, tai aš kaip sakiau, įsivaizduokit, kad jūsų tėvai grįžta su sunkiai uždirbtų eurų, dalį to euro paima kaimynas, atima iš jų, ir už tos pinigus nupirkę saldainių, tos šeimos vaikams juos tiesiog tvirkina ir sako, matot, kokie jūsų tėvai negeri. Aš tai jums saldainius perku, a jūsų tėvai tai neperka. Štai kur yra visas blogis. O atskiro žmogaus lygyje, atskiro žmogų, be abejo, jeigu jums pasisekė, ko nepasinaudot, kalbos nėra. Bet mes čia visada šnekam naktygoniai, stengiamės pakilti šiek tiek į apibendrinimus, į tendencijas, į didesnių skaičių erdves. Taip, dabar kitas komentaras. Omi rašo. Galėtumėte pateikti knygų sąrašą, be kurių savęs neįsivaizduojate. Ar draugai, su kuriais rinkote knygas, masto panašiai? Na, aš suprantu, kad Ome girdėjo, matyt, mano pokalbį su e, Povilu iš judėjimo Aš Lietuvai, kuris vadinasi skirtingų pasaulėžiūrių susidūrimas ir aš ten pasakoju apie burelį žmonių, kurie tarybiniais laikais, kai buvo labai sunku gauti knygas tam tikras. Mes turėjom kolektyvinę biblioteką ir e, buvom surinkę, net nežinau, ar mes ko nors buvom nesurinkę, tas, kas mus domino. Pradedant nuo pikantiškų dalykų, sakykime, hipnozės vadovėlį buvom iš kažkur ištraukę turėjom iš kiniečių kalbos verstą akupunktūros vadovėlį su tokio spalvotą kiniečio tokį didelį plakatą buvo galima iš tos knygos išsiimti su visais taškais. Kama sutra turėjom, bet be abejo turėjom ir, sakykime, filosofinį literatūrą, budizmas, hinduizmas, ko tiek mes ten neturėjom. Ir atsakant į klausimą, kas buvo tie žmonės, kurie kartu rinko su manim, mūsų buvo šešetą žmonių viso. Ir ar jie masto panašiai šiandien, aš net negalėčiau pasakyti, mes labai retai matomės. Bet šiaip, jų tarpe yra du žmonės, bent jau du, kuriuos gal kada nors vertėtų net į laidą pakvies, nes vienas iš jų yra poetas ir vertėjas Aivaras Mockus, daug metų praleidęs valstijose ir kitose pasaulio šalyse, matęs visko gyvenime, mokantis daug kalbų. Beje, jo tekstais aš esu parašęs dainų, vieną iš jų ir visą ne čia, vadinasi, galite paklausyti tam pačiam Gilvidės kanale YouTube. Taigi štai su juo gal būtų ir apie ką pasišnekėti. O Dar vienas iš to būrelio žmogus, Alius Kugevičius, beje, perdodu ir Aivarui, ir Aliui linkėjimus, jeigu kartais girdit, ir visiems kitiems, su kuriais linkom knygas, ir Alius Šešelgis, ir Gytis Šuklevičius, ir pora žmonių, kurių jau nebėra, kartu su mumis, gal aš jų ir nebevardysiu šį kartą. Taigi štai Alius Kugevičius yra vertėjas iš Tibeto kalbos tokių žmonių Lietuvoje iš esmės jis yra vienas toks. Jis moka senąją Tibeto kalbą ir visą gyvenimą verčia budistinę literatūrą. Jam vertimus užsako didelės stambios leidyklos ne Lietuvoje, užsienyje. Tai be abejo yra maži tiražai, bet jis yra autoritetingas vertėjas. Ir jeigu jau su kuo kalbėti apie budizmą, tai matyt reiktų su juo kalbėti, nes sakau, tai yra bent jau šitą kalbą iš man žinomų, arba kad vertimo lygiai mokėtų, tai kažin ar yra Lietuvoje daugiau tokių žmonių. Tai yra mano jaunystės draugai, o mastoje, kiek aš suprantu, kaip ir prieš 40 metų mes ginčydavomės, taip ir dabar, matyt, ginčintumėmis. Taip, kad čia jau prigimtis, prigimtis jos veda per gyvenimą. Bet dar šiek tiek apie tas knygas. Anksčiau jų buvo sunku gauti, bet kas norėjo gaudavo. Ir vat mes esam pavyzdys. Gaudavom mes viską, ko mes norėjom. Buvo jas galima gauti. Bet žiūrėkit, dabar viskas yra prieinama. Bet norinčių prieiti turbūt yra gerokai mažiau negu tada, kai buvo sunku gauti tas knygas. Tada buvo bent jau mada O dabar viskas prieinama, bet prieinančių nedaug. Tai yra norinčių prieiti nedaug. Reklama. Tigonė su Rolandu Paulausku. Na, pradedam tikrąją laidos temą. Tema, kaip sakiau, vėl yra dar sykį, kaip išsirinkti geresnį valdžią. Šita dalis vadinasi Vesk eik paskui arba netrukdyk. Ir pradžiai pabandykim savo atsakyti, ką reiškia geresnė valdžia. Kas tai yra? Ir geresnė kam? Nes pavyzdžiui, man būtų geresnė valdžia, pavyzdžiui, dabartinė, Seime sėdinti, kad blokuotų juvenalinės justicijos iniciatyvas įvairiausių moteriškių kad, pavyzdžiui, padėtų žmonėms, kurie stengiasi referendumą dėl žemės pardavimo arba nepardavimo užsieniečiams surengti. Man tokia valdžia būtų geresnė. Bet kitiems tai jinai būtų blogesnė. Ir štai e, dėka Petro iš Klaipėdos, kuris parengė tokį klau, e, apklausą tokią. Jūs pasižiūrėkit, net ir tie keletą dešimčių, kurie ten jau savo valią pareiškė, pasižiūrėkit. Į visus tos klausimus toli gražu nevienodai atsako žmonės. Tai geresnė valdžia apskritai nebūna. Jinai būna geresnė labai konkrečiais klausimais. Ir jeigu vienam jinai tuo konkrečiu klausimu bus geresnė, tai kitam jinai bus blogesnė. Nes nėra vieno kelio, nėra. Ir kiekvienam keli yra savi vedliai ir einantis paskui. Ir va čia apskritai mes visi skirstomės į tris tokias kategorijas. Vieni pretenduoja vesti, kiti eina paskui. Na nu, ir yra dar viena kategorija, kurie iš esmės trukdo, nes dažnai arba apskritai viską neigia, arba jų noras sakykime, būti vedliu yra, arba šiaip pasakykime, ambicijos yra dramblio dydžio, o galimybės dažnai pelės arba zuikio. Ir tada iškyla masė problemų aplinkiniam su tokiais žmonėmis. Bet dabar apie vedlius, sakykime. Visi vedliai, aišku, siekia, kad jų siūlomų kelių eitų kuo daugiau žmonių. Ir norinčių vesti – ir Lietuvoje, ir apskritai pasaulyje, ir istorijoje, jų niekada netrūko. Niekada netrūko. Problema yra kita, kad tie norintys vesti, tie pretenduojantys į vedlius tarp savęs visada susipyksta ir pradeda vienas kitą dar smaukti, kad netrukdytų e, daugiau žmonių ves savo keliu, tie nenueitų su kitais. Taigi norinčių vesti yra, bet ar visi gali? Ir čia O šį vakarą mes klausysim Juraja Hip muzikos. Visas vakaras bus jų dainas. Ir štai žiūrėkit, kada Juraja Hip kūrė savo dainas, kūrenčių panašią muziką buvo galybė. Galybė buvo siūlančių irgi va tam tikrą kelią muzikinį. Praėjo 30-40 metų, išliko iš viso šito vienetai grupių. Ir Juraja Hip yra viena iš tų nedaugelio savo srities, savo stiliaus muzikinių grupių, kurios ir šiandien, na bent jau mano ausiai, skamba, yra tam tikra energetika, kuri mus ir tada žavėjo, ir, ir dabar bent jau mane žavi. Bet net ir kalbant apie Juraja Hip, va šiandieną jūs išgirsit šešetą jų dainų, vieną jau girdėjot. Ir jeigu prie tų šešetos dainų dar pridėsim ketvertą penkentą, iš esmės ir viskas. Ir yra ta visa Juraja Hip kūryba, kuri šiandien yra aktuali. Visa kita, bent jau mano ausiai, yra neaktualu. Ką aš to noriu pasakyti? Kad yra dar tokia kategorija kaip talentas. Ir tas talentas dėja yra duotas labai netolygiai pasaulyje padalintas žmonėms. Ir vedlys mažą pretendento, talento dažnai reikia, talentą. O dabar apie einančius paskui. Einantiems paskui reikia rinktis paskui ką eiti. Ir čia labai lengva suklyst. Nes e, norint nesuklyst, reikia stebėti aplinką, reikia, ir čia reikia tam tikro talento ir tam uh, einančiam paskui, nes kitaip kaip gali atsitikti. Pavyzdžiui, yra toks nu, realiai egzistuojantis dalykas, kaip avis veda į skerdyklą. Yra statomas priekis specialiai tam išaugintas avinas ir jis veda į skerdyklą tol, kol avis praeina vartus. Prieš pat vartus jis pas, pasitraukia į šalį, avis praeina pro tos vartus, varstai užsidaro, darbas padarytas. Taip, kad e, einantiems paskui bai atidžiai reikia žiūrėti. Ir ypatingai va, dabar, nes mes gyvenam didelių permainų laikotarpių. O kad pailiustruot, štai vienas komentaras. Has pasirašė, žmogus rašo. Ir Valinskas nedurnas atrodė, vis nauja viltis, citatos pabaiga. Na žiūrėkit, čia yra visa kvintesencija vat, šito tokio keisto rinkimosi paskui a, ką eiti. Na, ir kas iš to, Valinskas ne tik atrodė nedurnas, jis ir dabar nedurnas, jis ir liko tokiu. Bet tai, kad žmogus yra, sakykime, protingas, tai dar nereiškia, kad jis e, taip pat protauja, kaip jums norėtųsi, į tą pačią pusę. Kitaip sakant, vėl ta pati, tas pats pavyzdys. Jeigu jūs ateinate autobusų stoti ir jums reikia važiuoti į elitų, tai jūs turit žiūrėti autobusą ir vairuotoją, kuris veža į elitą, o ne tas, kuris yra gražesnis arba protingesnis vairuotojas. Nu, ir kas iš to, kad tas gražus ir protingas veža į visą į kitą pusę. Bet dėja, aš <laughs> kartuoju, nu, čia tokie paprasti dalykai, bet paprasti dalykai yra, na, ir jūsų komentarai rodo, yra sunkiausiai suprantami. Nes dar sėki sakau, nu ir koks skirtumas jums, ar tas žmogus yra protingas arnėjoms reikia žinot, ko jūs norit ir žiūrėt, kas atstovauja jūsų norus, kas taip pat kaip jūs galvojat. Ir dar einant, tai yra šnekant apie tuos einančius paskui. Mažesnė, žymiai mažesnė tikimybė suklyst yra einant paskui idėjas, o ne paskui pavardės. Bet ir vėlgi, mes visi einam paskui pavardės o ne paskui idėjas. Ir čia tas pavyzdys, kad ir Valinskas nedurnas atrodė, vis nauja viltis. O pasakykit man, pavyzdžiui, kaip Valinskas atsakytų į tą klausimyną, kurį mes e, jau turim savo pasiruošę. Aš bent nežinau, kaip jis atsakytų nei vieną iš tų klausimų. Tai ko galima tikėtis, nežinant atsakymą? Ogi nuo to reikia pradėti. Pavardė yra antrinis dalykas. Taigi štai, yra tos dvi kategorijos. Vieni pretenduoja į vedlius, kiti neišvengiamai turės eiti paskui ir eina. Ir čia yra be abejo aibė problemų. Mes galėtume pašnekėti kada nors, kokių savybių reikia turėti vedlių arba pretendentų į vedlius, kad jis nenuvestų ten, kur nereikia. Ir kaip reikia elgtis tiems, kurie neišvengiamai turės eiti paskui kažką. Bet yra dar viena kategorija žmonių, kurie, kurios aš, na, tokie, arba netgi čia ne žmonės, čia yra daugiau tam tikra būsena, tam tikra būsena. Aš tą pavadinu dabar apie netrukdyk, va tą būseną netrukdyk. Yra mumise visuose, kažkokia daly mes turim šitą visi. Tik tiek, kad vieni mažiau išreikšta, kiti tokiai ryškiau, labiau ir net isteriškai kiti turi išreikštą. Tai yra tam tikras ne, negatyvus nusiteikimas – tarsi jie būtų išvaryti iš rojaus ir priversti gyventi va čia Lietuvoje su runkeliais, vagimis, nusėdėjėliais, su lochais ir taip toliau, suprantat. Tarsi Lietuva būtų blogiausia vieta pasaulyje. Tai Jūsgi matot, jūs susidurėt su tokiais žmonėmis ir gyvenime, ir komentaruose, ir jam viskas blogai, viskas blogai. Darai blogai, nedarai dar blogiau. Suprantat? Arba jeigu ką nors patys daro, tai tiek kožės priverda, kad ir jiems ir sakai. Aš beje vienai tokiai garsiai konservatoriai savo metu aukščiausiai tarybai, jinai buvo mūsų frakcijai, tautininkų frakcija buvo. Tiek to jau jos pavardė, tai aš jai vieną kartą taip ir pasakiau, klausyk, sakau. Nu, arba tada stok į priekį ir vesk, arba eik paskui, nes aš manau, kad tu nevelnių nesupranti, arba netrukdyk. Bet jinai nesugebėjo šitą padaryti. Jinai paskui pakilo dar į didžiulės aukštumas ir tiek pritrūkdė Lietuvai, ir toliau trukdo. Taigi štai, o dabar citata, kalbant apie šitą vat būseną, tokią, tokią kažkokią negatyvę būseną. Rytas rašo, visos lietuviškos partijos kažkokia absoliuti betvarkė. Neinu balsuoti, nes jie meluoja visus tuos metus. Lietuva serga. Citatos pabaiga. Iš vienos pusės šitas komentaras turi tiesos, bet yra ir kita pusė. O kokioje šalyje partinė sistema yra neabsoliuti betvarkė? Jūs man pasakykit, kur yra kitaip? Jeigu jūs paskaitytumėt laikraščius pasaulio, net nežinau, Vokietijos, Prancūzijos, ten Amerikos, Lenkijos, ten kokios tik norit šalies – Jūs lygiai tą patį rasit, ką jūs randat Lietuvos laikraščius. Jeigu skaitysit komentarus, aš, pavyzdžiui, laisvai suprantu lenkiškai ir labai dažnai ir atidžiai stebiu lenkišką internetinę erdvę. Lygiai tokie patys komentarai, lygiai tokie patys žmonės kaip Lietuvoje, lygiai taip pat pasiskirsti. Niekuo mes nesam kitokie. Ir dėl to tai problemos yra, niekas nesako bet jos nėra tokios totalinės ir tokios tik mum būdingos, nes mes va taip save tiesiog draskydami, mes save įvarom į tokį į kampą savotišką emocinį, lyg mes būtume kažkokia blogiausia tauta pasaulyje, suprantate. Nu taip tikrai nėra. Ir tas vat, nusiteikimas jis trukdo paskui apskritai ką nors veikti. Ir tai yra ne tik, jeigu kalbėsim apie geografiją, tai yra ir laike. Aš vienoje iš naktigonių nepamenu dabar, kaip jinai vadinosi, e, skaičiau eilėraščio ištrauką. Tas eilėraštis vadinasi Kas ta šalis? Jis yra parašytas prieš pusantro šimto metų, o skamba, kaip parašyta šiandien. Tai kitaip sakant, ir prieš pusantro šimto metų Lietuvoje buvo lygiai tokios pačios problemos, lygiai tokie pat svarstymai ir lygiai tokie pat žmonės su savo visom įdom gerais siekiais, blogais siekiais. Kitaip sakant, nu, yra amžina kova, yra amžina kova pačių su savim, su savo durnumu ir gėrio su blogiu. Ir tai dar kiekvienas tą gėrį ir blogį supranta savaip, suprantat? Taip, kad nereikia norėti to, ko būti iš principo negali. Štai Ome rašo kitas komentatorius ką iš to, ką žadėjo išrinktieji, jie įvykdė. O čia į tą patį. Aiškiai, išrinktieji toks įspūdis, kad jie melavo, kažką tokio žadėjo, nieko neįvykdė, na bet mielas mano ome. Juk tie išrinktieji, jie žadėjo, kad į Europos Sąjungą mes įstosim. Žadėjo. Įvykdė pažadą? Įvykdė o įstodami į Europos Sąjungą pasižadėjo, kad žemę parduos užsieniečiams. Stengiasi dabar tai gyvendinti? Stengiasi. Ties, tiesa, kiti trukdo jiems kiek išeina ir gal pavyks sutrukdyti. Bet jūs nerasit nei vienoj programai tų pagrindinių partijų, kad jos būtų nežadėjusios įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus. Tai iš kur jūs ištraukėt? Suprantat, ne, kažkokių smulkmenų jūs rasit, bet aš kalbu apie stambius dalykus. Dabar euro įvedimas. O kuri iš partijų sakė, ne, ne, ne, mes prieš eurą įvedim. Taigi jie ir sakė, kad mes euro norim visi. Tai kur jūs matot jų melą? Priešingai, jie ką žadėjo, tą ir daro. Ignalina. Žadėjo uždaryti, nes tai buvo įsipareigojimas, stojant į Europos Sąjungą. Ir jūs balsavot už tas partijas, kurios štai viską žadėjo ir jos tai įgyvendino, jos uždarė Ignaliną. Ir šiandien elektra kainuoja žymiai brangiau, negu galėtų kainuoti. Ir kainuos dar brangiau. Bet jie tą viską sakė. Jie sakė savo rinkiminėse kompanijose. Bet jūs nenorėjot šito girdėti, o dabar sakot, kad jie melagiai, kad jie kažko neištesėjo. Net būtų įdomu parašyto, kągi jie tokio žadėjo ir neištesėjo, bet stambaus, stambaus. NATO. Taigi pagrindinis buvo visas konsensusas visų partijų. Prieš buvo tik vat, e, tautos pažangos partija, vienintelė turbūt. Bet mūsų ir nerius už mus ir nebalsavot. Jūs balsavot vat, kaip tik už tos, kurie <laughs> viską, ką žadėjo, ar įgyvendino. Pavyzdžiui, Afganistanas. Dabartinė prezidentė prieš pirmą kadenciją televizijos e, laidoj buvo paklausta, ar jūs ir toliau esat už tai, kad Lietuvos kareiviai būtų Afganistane. Taip sako, jie turi ten būti. Na nu ir ką, privatizacija, pavyzdžiui. Dauguma partijų pasisakė už privatizaciją. Tai Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti šito, kad jie žada. Aš suprantu viską, bet vėlgi aš sakau, nu nereikia visko taip, kaip čia pasakyti. Tokia juoda spalva paaišyt, kad visi melagiai, neksai, zulikai, lohai ir taip toliau. Nes, o jūs patys kur tada, kurie už tokius balsuoja? Ir e, Audrius rašo, kad geresnė valdžia toks pat wishful thinking. Na ir aš atsakyčiau, kaip kam? Juk net ir dabartinė valdžia, va dabartinis Seimas ir dabartinė prezidentė daug, daug kam patinka. Ir ta pati juvenalinė justicija turi savo šalininkų Lietuvoje. Ir tiems šita valdžia tinka va šitais aspektais. O tie, kurie prieš, jiems netinka. Taip kad ne, geresnė valdžia žiūrint kam. Ir tai jokių būdų ne wishful thinking yra. Ir dar vienas komentaras. Magdalena rašo. Prie ko čia rinkėjai, kai nuo jų niekas nepriklauso? Na, ponė Magdalena, o tai kaip jie atsiranda valdžioj tie valdžiažmogiai, kaip jūs jos vadina? Jeigu nuo rinkėjų niekas nepriklauso. Suprantat, jūs teigiat tokius dalykus, kurie, aš suprantu, ką jūs norit pasakyti, bet tame yra, nu, va, tas toks visiškas negatyvas, plus nepasakymas visiškai, o ką, ką jūs siūlot kaip alternatyvą? Kažkaip viskas yra blogai. Ir plus yra toks teiginys, kuris, nu, nu karškia, nu jų niekas nepriklausė. O kur Valinsko partija ta pati? Vat vienu atveju rinkėjai jį atvedė į valdžią, jis net Seimo pirmininku tapo, tai antras žmogus Lietuvoje, jis buvo ką tik tai niekas, vienas iš tų mes, nes jūs dažnai savo komentaruose sakot, jie ir mes. Tai va ties Valinskas buvo, tik buvo mes, paskui jis jau tampa jais, Seimo pirmininku, o kur jisai šiandien? Kas tą padarė? Ta padarė rinkėjai. Vienu atveju atve, atvedė jis į valdžią, kitu atveju, atveju iš ten pašalino. Toliau žiūrėkit, ta pati Magdalena, citata. Valdžios parazitai žino, kad ką bedarytų, vis tiek bus išrinkti. Na nu, vat vėl, skamba šauniai. Tokių sakinių šaunių, tokių, kurie taip smagiai klausosi ir smagu, kai įkerta tiem valdžiažmogiam. Tai ką jūs galvojat, kad aš negaliu tokių sakinių pasakyti? Šit visą tą laidą galėčiau tokius sakinius sakyti. Bet tai nu, ir kur tas nuvestų? Kas tame yra racionalaus? Ir vėlgi sakau, o tas pats Valinskas, ką jisai, valdžios parazitas, žinojo, kad ką bedarytų bus išrinktas, vat ir neišrinko. Ir kiek tokių neišrinko per 20 metų. O kiek dar buvo norinčių, kad juos išrinktų ir jų neišrinko. Ir vėl citata Magdalenos dar viena. Lietuvoje rinkimai yra tik butaforija, todėl kad jau viskas iš anksto žinoma, viskas suderinta, nupirkta ir parduota. Na, nu, vėl tas pats. Vėl tas pats. Nei viskas nupirkta, nei viskas parduota, kad viso šito yra, nu, kalbos nėra, bet vienas dalykas, viso šito yra visame pasaulyje. Jūs išimties nerasit niekur. Taigi vėl yra ne tik Lietuvos bėda ir nereikia čia tą viską taip tik, tik į Lietuvą sukoncentruoti. Antas dalykas, toli gražu nėra viskas nuspręsta. Nes jeigu būtų taip, kaip jūs sakot, nu tai tada ką, nusišaunam. Visi nusišaunam ir išsiperkam vietas gražesnės kapinėse ir, ir, ir kam čia tada iš viso Deja, tai yra ne, laimiai, laimiai, laimiai yra visiškai kitaip. O tas toks, tokie va teiginiai, kad Seimo nariai tai prilovė prišokė, jeigu verslininkai tai vagis, jeigu rinkėjai tai lohai, suprantat. Nu, yra ir tokių. Bet pasaulis yra žymiai margesnis negu va šita tokia dviejų spalvų skalę. Ir e, čia aš vieną tokį pavyzdį pasakysiu. Aš turiu tokį giminaitį. Tai jis yra šventai įsitikinęs, kad visa privatizacija Lietuvoje, tai buvo, išsidalino tiesiog visi tie, ot, kurie prelovė buvo. Tai jie tiesiog viską išsidalino. Ir aš manau, kad Lietuvoje yra daug tokių žmonių. O juk buvo, mylėjai mano, privatizacijos biletenis. Kiekvieną mėnesį, e, ir dabar jis dar eina, bet jau privatizuoti nebėra ką. Ir jūs galėjot kiekvienas iš jūsų tą privatizavimo biletenį nusipirkti, pasižiūrėti, kas yra parduodama. Už keliasdešimt tūkstančių jūs galėdavot nusipirkti ten krantinės gabalą klaipėdą atsiminu pardavinėjo už 40 tūkstančių litų. Tokie laikai buvo. Aš nesakau, kad privatizacija yra teisingai įvykdyta. Bet jinai nebuvo ir taip, kaip daugelis iš jų supranta, kad tai buvo kažkoks tamsus toks visiškas žulikų, žinai, susirinkimas. Buvo ir to. Dar sėkiai sakau, gyvenime yra visko. Visko. Ir yra dar viena tokia kategorija žmonių, aš juos vadinu šaipokais. Tai jie, bijodami rimtai šnekėti apie pasaulį ir apie savo gyvenimą ir apskritai, rimtai žiūrėti į pasaulį, jie iš visko šaiposi. Jie savotiškai bėga ir nuo savo baimių. Tas toks, jūs, jūs turbūt patys žinot, ir kompanija susirinkusi, pirmiausia pradeda tokią amžiną kakadu arba dviračio šitą kaip ten žinės ir pradeda vieni su kitu varžytis, kurie čia šmaikščiau pasakys, kurie čia įkals bairį ant tų visų Seimūnų ar dar ant ko nors. Bet už to šaipimos jis lepiasi tiesiog baimė pasižiūrėti rimčiau į save, į mūsų gyvenimą. Ir e, labai lengva o taip pat į viską žiūrėti, kad visi aplinkui lohai niekšai vagis, o aš dar tanjanas. Bet dėja tai taip nėra. Taip nėra ir mes šitoj laidoj irgi galėtume ir juokauti, bet, na, kaip čia pasakyti, yra kam ir be mūsų juokaut, o mes tenksimės kalbėti rimčiau. Tigonė su Rolandu Paulausku. Tęsiam naktigonę. Šita dalis vadinasi pasaulį seną mes, daugtaškis. Čia aš turiu menį tokį internacionalo teksto iš, e, fragmentą, kad pasaulį seną mes sugriausim ir ant jo pamatų pastatysim kažką naujo. Tai šitoj daly mes kalbėsim, kaip tai yra savotiškas antipodas prieš tai buvusiai daliai. Jeigu ten žmonės e, ir va tas toks trūkdymas, toks negatyvas, apie jį aš kalbėjau, Tai yra ir kitokie žmonės, ir kita pusė mūsų mąstymų ir jūsų komentarų. Tai kurie kelia tokius fundamentalius klausimus, kurie reikalauja atsakymų tomų knygų pavydalų ir, ir plus patys tie tomai dar nieko neįsprendžia. Kad būtų aiškiau, aš gal pereinu iškart prie jūsų citatų. Štai Ome E, komentaruose labai įdomią istoriją apie bežionę narve pateikia. O savastis, atsiliepdamas į šitą istoriją, pateikia istoriją apie vandenį. Aš tų istorijų jums nepasakosiu, jūs pasiskaitykit. Beje, komentarų skaitykit, jie tikrai įdomus. Jie tikrai įdomus. Ir štai, kad ir šitos istorijos apie bežionį narve ir apie vandenį – Bet ką šitos istorijos sako, jų pabaigos teisingiau, kad yra tam tikri dėsniai, kurie veikia bet kokiomis aplinkybėmis. Ir kaip tu nenorėtum, tas žmogus, kaip nenorėtų tuos dėsnius pakeisti, anksčiau ar vėliau jie duoda apie save žinoti. Net jeigu taip reikia ilgo laiko, jie vis tiek pasitvirtina tie dėsniai. Kitas dalykas, kad jie mums nepatikti gali tie dėsniai. Va čia mes darom labai dažnai visi klaida. Mums nepatinka kažkas mūsų pasaulyje, Jau aš kalbu ne apie kažkokias smulkmenas apskritai, apie tai, kaip jis yra surėdytas. Surėdytas jis yra ne mūsų. Ir mes norim pakeisti, bet aš labai dažnai šitą kartoju. Ir beje, tam pačiam prisiminus va, mano draugą kuris verčia iš, iš bu, Tibeto kalbos budistinį literatūrą. Kažkada vienoje budizmo knygoje aš skaičiau tokį, tokį sakinį pradžioj. Sako, yra klausimų, į kuriuos nėra atsakymų. Ir jeigu jūs tuos klausimus kelsite savo gyvenime, tai jūs tik veltui sugaišit savo gyvenimą, nes nėra atsakymų į tos klausimus. Ir jų nereikia net ir kelti. O mes labai dažnai, norėdami spręst paprastus klausimus, juos įvelkam į, į tokį kontekstą, kad jie pasidaro nu nepaprastai sudėtingi. Ir e, kad būtų gal šiek tiek aiškiau. Vat žiūrėkit, yra tas skirstimas kiekvienos visuomenės, ne Lietuvos, bet kurios. Į avis, šunis, piemenis ir vilkus. Na, jeigu kas klausot naktigonės, vienu iš naktigonių ten kalbinti psichologai sutiko, kad toks skirstimas turi prasme, jis vien, vienom ar kitom proporcijom yra realus. Tai jeigu tai yra dėsnis, o aš manau, kad tai yra dėsnis, ir tie psichologai mano, kad tai yra dėsnis, tai aiškiai jo pakeisti negalim. Kad jis mum nepatinka, jis ir man nepatinka, bet nuo to niekas nesikeičia. Štai vienas e, komentatorius, ne, ne naktigonės laidose, ten po, po mano kitų pokalbių Gilvidės kanale, jis kaip ir pasipiktinės, mes ten kalbėjom apie šitą e, tą, tokį struktūriz, struktūrizavimą visuomenės, avys, šunys, piemenės, vilkai, ir jis mus kaltina, kad mus tenkina šitas, kad nu netenkina mus, bet nuo, nuo to niekas nesikeičia, dėsnis jis veikia. Ir dabar žiūrėkit – Jeigu mes manysim, kad tai yra nedėsnis ir bandysim jį keisti, o tai vis tik pasirodo, kad dėsnis, mes nieko nelaimėsim. Tik greičiausiai bus dar blogiau. O jeigu mes įsisamoninam, kad tai yra dėsnis, jis turi savo labai daug neigiamybių, tas va, dėsnis toks veikiantis, bet suprantant, koks jis yra, galima bandyti mažinti prieštaravimus tarp šitų visuomenės grupių mažinti išnaudojimą. Nes e, yra dar kitaip, čia aš, aš savo paskirstau, yra naivus, gudrus, protingi ir išmintingi. Ir jeigu neįsikiša tie protingesni ir, gudres, ir išmintingesni, tai gudrus apskabys tuos naivius iki paskutinio siuliuko. Nu tokios prigimtis. Ir va tada suprantant šitą mechanizmą, va čia ir yra jau tam tikras kompromisas, visuomenė turėtų funkcionuoti, suprasdama, kokie tie dėsniai, kokie mes esam, stengtis mažinti išnaudojimą ir galimybės tiem gudresniem, nu jau visiškai ten neskaniai išnaudotos naivesnius. Bet kad tą galėtum daryti, tu turi pirmiausia įsiaiškit, kad tai yra dėsnis, o jeigu tu sakysi, kad tai ne – nieko nelaimėsi, tik tais bus dar blogiau. Štai boikotas. Kitas komentatorius rašo. Reiktų kalbėti ne apie rinkimus, kurie neturi jokios reikšmės, o apie tiesioginę demokratiją. Visiška kvailybė ieškoti išskirtinių asmenų, kurie stebuklingai tarnautų ne savo, ne savo, o žmonių ir valstybės interesams. Na ir vėl tas pats. Ką tai reiškia tiesioginė demokratija? Kur jinai buvo? Jos yra tam, tikros, e, tam tikri kiekiai, sakykime, Šveicarijoje, mes žinom, jos yra ten e, palyginti daug su kitomis valstybėmis. Bet ir ten jinai neveikia taip jau absoliučiai. Graikijoje, sakykime, kur buvo ta tiesioginė demokratija, bet mes užmirštam vieną dalyką, kalbėdami apie Graikiją. Didžioji dalis gyventojų Graikijoje, toj senovės Graikijoje, antikiniai, buvo vergai Ir jie apskritai jokių teisių neturėjo. Toj tiesioginiai demokratijai dalyvavo tik saujelė, labai nedidelė saujelė. E, piliečių, tai pasakykime. O vergai apskritai ten nedalyvavo. Tai štai va tas yra tame tiesos, toj tiesioginiai demokratijai, yra tam tikri kažkokie tai gyvenimo kampai gal ar segmentai, kuriuose jinai galėtų funkcionuoti, bet tai toli gražu negali būti absoliutas, nes nu, jeigu niekas niekada, niekur pasaulyje, tiesioginės demokratijos būtų didelėse visuomenėse, ne kaimelyje, ne, ne mažoj bendruomenį, bet e, e, dideliuose skaičiuose. Tiesioginės demokratijos būdų save nevaldė. Tai yra idėja, kuri yra tiek sudėtingai gyvendinama, kad svarstant šios dienos klausimą, mes galim apskritai šnekėti apie, apie šitą kaip idėją. Tai galėtų būti įdomi diskusija. Bet jinai, mano supratimu, mažai turėtų reikšmės šios dienos, šios dienos problemams. Jos yra žymiai paprastesnis. Žymiai paprastesnis. Ir dar kitas klausimas – Boikotas rašo, kad visiška kvailybė ieškoti išskirtinių asmenų, kurie stebuklingai tarnautų ne savo žmonių ir valstybės interesams. O pats boikotas, aš jūsų klausiu. O jūs irgi? Jūs irgi nesugebėtumėt tarnaut žmonių arba valstybės interesams. Pirmiausia, tokių žmonių yra. Antras dalykas, e, nebūtinai ta žmogus, kuris tarnauja žmonių ir valstybėms interesams, turėtų kažkaip aukotis, tie gali sutapti tie interesai. Bet aš apie tai ir kalbu, reikia ieškoti žmonių, kur sutampa interesai. Kur jisai mato pasaulį taip pat kaip jūs ir tada jo nereikės nei, nei jam, nei, jums, nei jis turės save privartauti, nei jums reikės iš jo kažko spausti. Savaime procesas vyksta kryptim. Beje, vienas saugumo karininkas yra pasakęs tokį dalyką savo metu. Mes e, susitikom su jo kadrinis, kadrinis tarybinio saugumo, KGB. Jis e, spaudoj tada kažkaip pasirodė, su kažkaip, aš net nepamenu, su kažkokiam ten interviu, sudominom, jis mus susiradom ir paprašėm susitikimo. Na ir ten mes norėjom iš, išgauti iš jo visokių paslapčių, nieko jis mum nepasakė, bet pasakė įdomią frazę, kurią aš atsimenu atėjau visus dešimtį metų ar penkiolika. Jisai sako, yra žmonių, kurių verbuot nereikia. Tiesiog išsiaiškini, kokios jo yra pažiūros, koks jo nusiteikimas, kokios charakterio savybės. Ir tokį žmogų pastačius į tam tikrą poziciją, jis veiks savo jau charakterio dėka. Ir vienas iš tokių veikia mūsų politinėje erdvėje ir labai rimtai pastarosius du dešimtmečius. Ir čia antrinis klausimas, ar, ar, ar jie yra verbuoti ar neverbuoti. Jau dėka savo natūros žmogus elgesi vienaip arba kitaip. Taip, toliau. Vald Ovas pasirašė. O, koks, koks slapyv. Nikas, taip sako. Valdovas, taip sakant. Nesmulkiai. Ir štai ką rašo. Reiktų svarstyti Lietuvos Latvijos tvirtovės idėją. Sutelkus dviejų respublikų rinktinius patriotiškus piliečius rastusi tinkama valdžia. Ir vėl, nu, kodėl nepasvarstyti? Bet ar šios dienos problemams spręsti šitai kaip nors padėtų? Net jeigu ir galima būtų tokį klausimą svar ir tikėtis kažkada tokios tvirtovės, tai kažkur tolimoje ateityje, sunku net pasakyti kada. Iš kitos pusės yra labai įdomus dalykas. Žiūrėkit, siena tarp Latvijos ir Lietuvos yra pati stabiliausia jinai mažiausiai kito šimtmečių bėgyje. Ir per tuos šimtmečius lietuviai su, su latviais, nepasakyčiau, kad labiau susidraugavo. Beje, neužmirškit, kad Latvija yra protestantai, taip kad yra dar ir religiniai skirtumai. Ir vėlgi, nu, tai yra va tokios gražios idėjos, jas visiškai smagu būtų pasvarstyti. Bet jos yra, nu, man akim, per sudėtingos šios dienos problemų sprendime ir va, tam klausime, kurį aš keliu, kaip įsirinkti geresnę valdžią. Tai yra žymiai viskas paprasčiau, negu jūs va čia siūlot. O tarp kitko, jeigu valdovas siūlo Lietuvos Latvijos tvirtovės idėją, tai Ernestas, kitas komentatorius, jis eina dar toliau. Sako, jis rašo, citata, pradėti reikia nuo sunkiausio, nuo savęs. Pasikeisk tu ir aplink tave pasikeis daugelis. Citatos pabaiga. Tai vėl žiūrėkit. Jis siūlo tiesiog pradėti nuo pačio sunkiausio. Nu, gražu pakeisti save ir pasikeis aplink tave kiti, bet tai visiškai neatsako į klausimą, o į ką jie pasikeis? O gal jie pasikeitė, pavyzdžiui, e, norės parduoti žemę, o jūs nenorit parduoti žemę. Viskas yra žymiai paprasčiau negu va tokie sudėtingi. Tave pasikeis daugelis. Citatos pabaiga. Ir tai vėl žiūrėkit. Jis siūlo tiesiog pradėti nuo pačio sunkiausio. Nu, gražu pakeisti save ir pasikeis aplink tave kiti, bet tai visiškai neatsako į klausimą, o į ką jie pasikeis? O gal jie pasikeitė, pavyzdžiui, e, norės parduoti žemę, o jūs nenorit parduoti žemę. Viskas yra žymiai paprasčiau negu va tokie sudėtingi tiesiog Nu, tiesiog siaubingai sudėtingi klausimai. Turim klausytoją. Labas vakaras. Taip. Labą vakarą, klausom jūsų. A, jūs čia kalbėjot beveik kaip apie Orvelą 84, dar geriau apie gyvulių ūkį. O, o dar geriau kaip apie... O jūsų vardas, iš kur jūs pasakykit, kad mes galėtume ir? Audrius, iš Ukmergės. Iš Ukmergės. O dar geriau norėčiau, kad uh, Pink Floydus. <laughs> Leisim kada nors ir Pink Floydus. Matot, Pink Floydų labai ilgi no, o gabalai. Jūs, o jūs pasakojat kaip tik apie gyvulius, apie avis, uh, šunis. Ir... <laughs> Pons Audriau, suprantat, kaip yra? Aš nieko naujo pasakyti negaliu, nes viskas suprantat, yra pasakyta. Aš nekėjot, kas jau yra apdainuota. Yra tai taip, be abejo, be abejo. Be abejo. Viskas yra apdainuota pasaulyje ir apšnekėta, bet kad mes tai jūsų klausau, tai girdėt nenorim šitą. Girdžiu tarsi Pink Floyd 77. <laughs> Arba Orvelą. Taip, taip. Pink Floydai čia tiktų be abejo, tiktų prie viso šito, tiktų. Tai va, mes avis arba šunys arba kaip ten. Vilkai ir piemenys dar yra. Ai, ne, pir, pirmieji yra a, šunys, paskui avis. Taip. Dar yra tokia knyga Musių valdovas, kur labai gražiai aprašyta, kaip irgi tie dėsniai suveikia ten apie vaikus. Pasakoja, tai man tarsi, aš klausyčiau 77-uosius Pink Floyd. Bet... E, nu, ir mes esam tokie. Nu taip, taip, aš, aš tą ir noriu pasakyti. Ir mes kitokie būt negalim. Ir dėl to, e, ieškant sprendimų, reikia išeit vat, iš to supratimo, kokie mes esam. Tai va, mes arba pagal nu mes orvelas pink floid ir aš va jūsų klausau tas pats aš klausau tarsi girdžiu save o mes esam kažkokie tai e, avinai <laughs> Paskutinis. Ne, čia net, irgi ne ta žodis. Gabalas. Irgi ne ta žodis. Irgi ne ta žodis. Ja, gerai, Audriu. Mhm. Dėkui. Dėkui. Nu, atleiskite. Dėkui. Taip, mes tęsim dar jūsų komentarų skaitimą. Taigi, Ernestas siūlo pradėti nuo savęs, nuo sunkiausio, pasikeistų ir aplink tave pasikeis. Bet nu, ir pasikeist pačiam sudėtinga, ir aplinką pakeisti. Ir sakau, nu, per daug sudėtingai jūs svarstot, per daug sudėtingai. Kaip anoj daly, kur aš nekėjau apie tuos, kur iš visko šaiposi, viską neigia, viskuo nepatenkinti. Taip, čia jūs iš kitos pusės nueinate į kitą kraštutinumą ir kelia tokio sudėtingumo problemas. Dažnas iš jūsų komentaruose kelia gyvenimo prasmės klausimą. Ir panašiai sako taip, tai kol nesužinosim, kame gyvenimo prasmė, kam tie rinkimai iš viso. Nu, bet rinkimai tai jie vis tiek vyksta ir vyks. Ar jūs žinosite gyvenimo prasme ar nežinosit? Apie gyvenimo prasme pridiskutuota ir aš jau kartoju ir kartoju. Tai, kad yra bibliotekos knygų, bandančių atsakyti į klausimą, kur žmogaus gyvenimo prasmė, yra bibliotekos atsakymų. Tai rodo, kad atsakymo nėra. Yra tiesiog daugybė variantų ir vėlgi tie vedliai Kiekvienas iš tų vedlių siūlo savo variantą ir kviečia eiti paskui jį ir tikėti, kad jo variantas yra teisingas. Ant to yra pastatytos religijos, ant to yra pastatytos įvairios sektos, ant to yra pastatytos įvairios filosofiniai e, judėjimai ir kas tik jūs nori dar. Bet tai yra daugybė variantų rodo, kad atsakymo nėra vieno. O mes geidžiam to vieno atsakymą. Aš, aš irgi geidžiu Mes geidžiam to vieno atsakymo, tos tiesos, kaip dažnai sako. O tai, kad tų atsakymų yra jūros, rodo, kad mes matyti ne ten, ne ten ieškom. Kiti, kitas klausimas, kurį jūs irgi labai dažnai keliat, vienai par kitaip siejasi su religija. Kokia ta religija? Koks jos vaidmuo? Ir pa, iš tikrųjų svarbus klausimai. Labai svarbus klausimai. Bet vėl, kalbant apie geresnės valdžios rinkimą, viskas yra žymiai paprasčiau. Religijos klausimas, kada nors mes gal aptarsim jį. E, nors aš ap, nešneku apie tai, bet e, aš be abejo turiu savo, savo nuomonę ir jau dešimtmečių apmastymus šito klausimu. Kitas labai svarbus klausimas, kurį jūs taip pat keliat. Kaip išlikti savimi ir ar to reikia ir ką tai reiškia būti savimi? Ir ar galima, ar galima, at neturint to savo savasties suvokimo ir jausmo, ar galima apskritai išlikti, ar turi prasme mūsų ateities buvimas? Ir greičiausiai jis neturi prasmės ir neturi ateities, jeigu mes nenorėsim būti savimi. Jeigu nenorėsim mes va čia Lietuvoje būti Lietuvo žmonėmis, nenorėsim, kad Lietuva būtų mūsų tevinio, ne kieno nors kito. Bet e, apie tuos dalykus vis, visos naktygonės šneka iš esmės. Vat kaip tą savimonę ugdyt? Tai čia visa naktygonė, kiek jų yra ir buvo, yra skirta iš esmės tam. O šiaip yra, kalbant apie religijas, yra pokalbis, ką reiškia mums Lietuvos vardo tūkstantmetis. Aš labai rekomenduoju jį pasiklausyti. Ir štai Herkus Monte, komentatorius, jis peržiūrėjo šitą, nes matosi šio komentarų. Nes jis sako, aš palaikau Zebedeną, kaip ten bebūtų. Daugeliu net negirdėtas tas vardas Zebedeno. O buvo du broliai, Netimeras ir Zebedenas. Ir kai atėjo iš Vokietijos kryžiuočiai krikštyti mūsų protėvių, vat ta proga ir atsirado tas Lietuvos vardo paminėjimas. Tai Netimeras sutiko krikštyti, sutiko atsisakyti savo prigimties, savo kultūros, o Zebedenas nesutiko ir jis nukirto galvą tam kryžiuočiui Ir taip Lietuva buvo paminėta pirmą kartą vokiečių istoriografijoje. Nes Zebedenas nukirto galvą tam, kuris atėjo į mūsų šalį ir norėjo atimti iš mūsų mūsų savastį. Ir Herkus Monti dar toliau rašo, sako, panašu, kad ta kova, kuri tada prasidėjo ir nesibaigė dabar, taip, Herkau Monti, ir jinai niekada nesibaigs. Jinai niekada nesibaigs. O taip norėtųsi iš tikrųjų ramiai ant sofos pagulėti ir manant, kad jau viskas išspręsta, sutvarkyta. Dėja, tai apskritai žmogui yra neduota. Ramybė žmogui dėja yra neduota. Toliau kitas komentatorius Evaldas. Klaida daroma, kai bandoma iškepti juodą ruginę lietuvišką duoną be miltų. O miltai ir yra mums tikroji gyvenimo prasmė. Be to, Bus kaip visada, vėl bus tie, kurie tarnaus naujiems šeimininkams. Sprendimai problemų lygyje yra klaidingi. Reikia pakilti virš problemų. Citatos pabaiga. Na, jeigu aš teisingai suprantu Evaldą, tai turėdamas omeny tuos miltus, jis ir turi omeny va tą mūsų savastį, mūsų prigimtį, kad jeigu mes ją prarasim, tai visa kita neturi prasmės. Bet e, šitie procesai yra labai sudėtingi ir ilgi. Ir ką dabar, neturint va tų miltų, šiandieną reikia ką daryti? Aš dažnai nesuprantu jūsų va tokių, tokių stambių komentatorių. Kokį jūs siūlot išeiti šiandien, realiai, realiai? Pafilosofuot aš irgi greitas ir, ir gudrus. Jūs galit pasižiūrėti ten, kad ir su to povilu iš Aš Lietuvai, mes 3,5 valandos ten filosofuojam. Bet reikalingi yra ir konkretų sprendimai kažkokie tais. Ir vėlgi, o šita tema tai yra kaip išsirinkti geresnę valdžią. Ir tam nereikia tokių sudėtingų klausimų. Bet jokių būdų tai nepaneigia to, ką jūs pasakėt. Tai yra labai fundamentalų svarbus klausimai, jos reikia turėti omeny. Bet tam, kad tu galėtum tą mūsų savastį ir prigimti vienaip ar kitaip vystyti, saugoti, tai tu turi turėti instrumentus. Ir, ir valdžia yra vienas iš tų pagrindinių instrumentų. Neveltui, e, kai mes kalbėjom apie pradžių pradžią, labai siūlau pasiklausyti pokalbę su istoriku Nikžentaičiu. Ten apskritai turbūt pirmą kartą viešai buvo aptartas, kaip formavosi Lietuvos rybos – iš kur tos teritorijos ir kaip pas mus atėjo, kaip galėjo būti, o galėjo būti žymiai blogiau, galėjo būti ir žymiai geriau. Bet ten jis pasakė tokią įdomią frazę, kad iš esmės tai, kuo mes dabar esam, kaip lietuviai, tai susiformavo visas šitas jausmas. Va per šitą smetoninį dvidešimtmetį, kada tuometinė valdžia, beje, nemėgiama tada lietuvių, lygiai taip pat kaip ir dabar Nemėgo nei tos metonos valdžios, lygiai taip pat keikė, lygiai taip pat važiavo iš Lietuvos. Bet didžia dalim, va tada buvo suformuota mūsų ta, ta ką mes didelę dalim vadinam e, lietuvybė. Taip kad e, šitie klausimai labai svarbus jūsų. Ir žiūrėkit, man tokia mintis atėjo galva. Kadangi Evaldas, e, ir Boikotas, Ome, Egismail. Ir dar kiti komentatoriai, dabar ne visus ant greitųjų atsimenu. Jūs rašot labai įdomius dalykus. Kodėl jums, pavyzdžiui, neatvykus į studiją ir nepasišnekėjus su jumis ilgiau? Ir dėl to aš tiesiog jums dabar siūlau, čia ekspromtas mano. Primeskit kažkokį scenarijų, Naktigonė, kaip jūs patys matot, susideda iš šešių dalių. Pirma dalis yra skirta visada komentaro aptarimui, paskutinė bus skirta arba klausimynui, arba miglovra. Vienu žodžiu, lieka jums keturios dalys po 17 minučių. Keturios dalys, tai yra valanda pokalbė. Primeskit scenarijų, apie ką jūs norit kalbėtis, kokie klausimų jūs domina, ar jūs norit manęs paklausti, ar apskritai norit pasišnekėti. Parašykit tuos scenarijus Ir kodėl mes galim susitikti va čia prie mikrofono ir, ir aptartos dalykus, kad nereikėtų man vienam už jūs visus kalbėti. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Šitą dalį aš paskiriau dar šiek tiek grįžt apie privilegiją rinkti valdžią. Aš praėjusioje laidoje iškėliau tokį idėją, kad valdžios rinkimas tai turėtų būti ne teisė, ne pareiga, o privilegija. Na, jūs sukritikavot mano šitą siūlymą. Aš priminsiu tik esmę jos šito savo siūlymą. Na, žiūrėkit. Vieni sako, kad e, reikia visus priversti balsuoti. Nes rinkimuose dalyvauja vis mažiau ir mažiau žmonių ir sako, reikia privalomai, kad būtų balsavimas. Na, bet kodėl reikia žmogų versti daryti tai, ko jis nesupranta, pavyzdžiui. Aš jau klausiau, jeigu žmogus nesupranta, nežino už ką balsuot, nesusigaudo, tai jis sažiningai elgesi, kad jis neina. Tai nesažiningai elgesi tas, kuris nesupranta, o eina ir atsinešęs tą biuletenį, tampa tiesiog priešų pat savo, nes jis su jo elgesi visai nesuvokdamas, ką jisai daro. Tai toks yra nusikaltėlis visuomenės atžvilgiu, o tas, kuris nesupranta, prisipažįsta ir neina, tai jam tik padėkoti už tai reikia. O štai tarp kitko Emilija parašė komentarą, sako, net aš manęs ir su šautuvu nepriveistumėte eit balsuoti. Jis iš vis neina balsuoti ir jeigu padarytumėt privalomą, aš vis tiek neičiau, jis sako. Be, o iš kitos pusės, kai mes verčiam žmonės balsuot ir susigaudyt va tose visose niuansuose, tai Juk mes užkraunam labai sunkę naštą. Ir kiekvienas atsisukit į savo artimųjų ratą. Tai kiek jūs matysit žmonių, kuriems yra per sunki našta susigaudyt ekonominėse nuansuose, politiniuose, istoriniuose ir kokiu tik jūs norit dar. Ir šitam žmogui reikia eiti ir dabar rinkti savo vedlį, gyvenimo kelią, gydytoją savo, nieko nesusigaudant. Tai dėl to aš ir iškėliu į idėją, kad galbūt reikėtų leisti apskritai rinkti valdžią tiem žmonėm, kurie šito nori, kurie įdeda tam tikras pastangas, kurie išlaiko tam tikrus egzaminus ir tu, išlaikė tuos egzaminus ir rodo savo ir kitiems, kad nu nors šitą supranta ir žino. Bet jūs kritikuojat visi mano šitą pasiūlymą, štai Nika rašo, taip. Po to egzaminų rinkėjų skaičius sumažės iki 20 tūkstančių ir jos būtų labai lengva papirkti. Citatos pabaiga. Na, Nika, iš tikrųjų, aš neturiu supratimo, jeigu tokį eksperimentą padaryti, kiek atsirastų norinčių Lietuvoje, dabar yra 2,5 milijono viso rinkėjų, turinčių teisę rinkti, kiek iš jų sutiktų įdėti pastangų, išlaikyti egzaminą ir tada jau gauti teisę rinkti. Nežinau, nežinau. Bet matyt, reikėtų ir kažkokio skatinimo priemonių. Bet čia jau yra tolimesnį diskusijų klausimas. Turim klausytoją. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jūsų vardas, iš kur? Ernestas. Neišgirdom. Ernestas. A, Ernestas, tai gal tas, kuris rašėt? Taip. Iš, kur, iš kokio miesto? Iš Klaipėdas. Iš Klaipėdas. Na, sukritikuokit mus čia dėl rinkimų teisė ir, reiškia, privilegija, aš pritarčiau, kad tai... Pritartumėt? Taip, bet aš turiu tokių abejonių, kurių ir parašiau tada, kad e, nu, greičiausiai tai sunkus toks vingiuotas kelias ir pasinaudos. A, aš turiu jūsų, taip, matau, Ernestas, blogis mhm. pasinaudos privilegiją greičiau nei mes visi. Mhm, mhm. Labai galimas daiktas, nes blogis yra dažnai gudresnis ir labiau uh, Organizuotas. Organizuotas, taip, taip. Objektyviai geriau organizuotas. Taip, taip. Nu, bet suprantat, dabartinė situacija iš vis yra absurdiška, kada balsuoja žmonės, nu, visai nieko nesusigaudyti. Nu, taip, reikia didinti kokybę, reiškia, tų balsų, reiškia, kokybę. Nu, reikia, tai vat ir mes ir šitą laidą kažką stengiamės daryti, ir visą seriją, žmogus, nu, nors kažką turi suprasti. Jūs sutinka turbūt, kad balsuot geriai už idėjas, o ne už pavardės. Taip, be abejo. Be abejo tai aš noriu tam mm, paaiškinti buvo tokių komentarų kad reiškia lygina tą jūsų pasiūlymą lygtai su panašiu situacija kaip yra amerij amerikoj oi ne taip taip bet neteisingas dviejų, palyginimas dviejų pakopų reiškia ta rinkimų sistema nu daleiskim lietuvoj kažkoks toks analogas kaip yra netiesioginiai merų merų rinkimai taip nu tai bet e, čia noriu paprieštarauti čia yra siūloma kas kitkas čia žmogus rinkėjas gali pats savo pastangomis tapti rinkėju ir balsuoti reiškia išlaikyti tuos egzaminus tai yra nu, iš esmės kitaip yra. visiškai kitaip Amerikoje tie rinkikai jie jokių egzaminų nelaiko taip tie išrinkti atstovus o tie atstovai jau balsuoja taip taip taip čia taip taip čia jūs teisus visiškai teisus taip dar Ką nors? Tai <sighs> nežinau, ar čia į temą, nu, šiaip aš turiu, sugalvojau tamstai klausimyną. Tai klausimyną rašykit, be abejo, čia pati svarbiausia mūsų dalis procesų. Nesupratot, tamstai klausimyną. Ai, man? Jūs asmeniškai, jo, jeigu leistumėt, tai jeigu ne, tai tada gal kokia kita. Ar jis toks asmeniškas, kad negalima viešai jo? Ne, galima, jisai... Nu, Tai jeigu neilgas, galim ir dabar. Neilgas, neilgas, reiškia, ar tamsta e, vartojate alkoholį? Ne. Ar rūkote? Ne. Ar tikite, kad tai yra dievas? Nežinau. Tikiu, kad yra kūrėjas, bet koks, nežinau. Ir nesutikau gyvenime nei vieno žmogaus, kuris būtų man įrodęs, kad jisai žino. Nu, tai čia negalima įrodyti. Šit, šitas dalykas neįrodomas. Taip, neįrodomas. Taip. Ar tiki, ar netiki, reiškia. Uh, sakykite, toks klausimas, ar nu, kiekvienas per savo prizmę, per tam tikrus, reiškia, idealus įdėtojus galvoje, per tą prizmę, reiškia, vertina šitą pasaulį. Tokie galbūt keletą idealų savo galėtumėte išvardinti. E, sukonkretinkit, ką jūs turite omeny idealai? Kur... Na, tai yra idealas, ar tai galėtų žmogus, ar tai galėtų koks istorinis įvykis, reiškia, per kurį, per tą prizmę, reiškia, jūs vertinat, reiškia... Mm. Idealų tai galbūt sunku pavadinti, bet yra toks labai įdomus eksperimentas įvykęs 19 amžiaus pradžioj Paragvajui, mažai kam labai žinomas dalykas. Čia, reikia, čia kada nors aš atskirą laidą padarysiu, bet ten žmonės keliasdešimt metų gyveno E, jie sugebėjo iškreipti va tą tokį, na, tradicinį tų visų mūsų įdų kažkokį tai lauką. Ir gyveno keliasdešimt metų kitai. Beje, vadovavo tam paradoj pradžioje jezuitų vienuoliai išvaryti iš Europos. Bet čia, čia man šiandien tai, kad idealas, čia yra pavyzdys, kad galima ir kitaip. Nu, pavyzdžiui, yra tokia Kiršner prezidentė Argentinoje. Jis yra man pavyzdys, kad galima, kaip daug kas sako, kad sistemos rėmose neįmanoma laimėti. Jūs girdite ar, ar kažkaip? Taip, taip, girdžiu, girdžiu. Taip. Bet sistemos rėmose, jeigu neįmanoma laimėti, o sistemos kitos tai nėra ir nebus. Nes visi tie, kurie galvoja, kad šitą sugriausim, tai aš užtad ir sakau, mes seną pasaulį sugriausim, bet naujas tai bus lygiai toks pat, su tom pačiom įdom žmonių. O šitos sistemos rėmose, šitos sistemos yra pilna pavyzdžių. Važiuokit, Gruzijoje šiandieną baigėsi rinkimai kaip. Visai kitaip, rinkėjai parodė savo valią. O Ukrainoje eina visai į kitą pusę. O... Nu, liktai neturėtų jie įstoti tą ES. Įstos, įstos, ten yra tiesiog dabar isterija, isterija. Jie yra dabar tokioj pačioj padėti, kaip mes e, kokiais 2000 metais. Aš labai atidžiai domiuosi Ukraina, žiūriu į televizijos kanalus, skaitau ir taip toliau. Tarp nu, kitko... Nu, paskutinis klausimas į, vat, į šitą rinkimų reiškia, temą. Ir nu, tos kategorijos, reiškia, tie vilkai šunės, reiškia, peminis ir, ir avis, reiškia, tai aš pritariu tai, kad, reiškia, skirstimams, aš taip pat irgi galvoju, kokiai kategorijai jūs tam priskirtumėt mūsų dabar, dabar, e, dabartinę prezidentę. Šunų šunų. Net gal, ne vilkų. Gal, gal ir svetimos valstybės šunų. Ne, ne, ne, čia nieko blogo nėra tame. Jo, kokia yra šuns funkcija šitame skirstime? Mesgi gal tada pasakykim, ne visi klausytojai supranta. Šitą avis ir šunis, kurie sudaro daugumą kiekvienoje populiacijoje žmonių, nesusigaudo procesų esmėjai. Susigaudo tik vilkai ir piemenys. Bet savo susigaudimą vilkas panaudoja savo asmeninės naudos siekimui, o piemuo daug maštų avių naudai dirba. Nu, čia reikia suprast, kad grinų, grinuolių tokių tai matyti ir nėra. Kiekviename žmonių, žmoguje yra ir avies, ir šuns, ir piemens, ir vilko. Visi mes turim visko, ar ne taip? Taip. Bet yra kažkokios dominuojančios charakterio savybės. Taigi štai, jeigu pa žmogų dominuoja piemens savybė, jis tenksis vis tiek kažką tų avių naudai nuveikti. O šuva tai yra tik tais įrankis vilkų ir piemenų rankose. Jie per, per šunis e, valdo avis. Tokia yra šunų funkcija, bet patys jie nesusigaudo. Tai de, de... Ar yra tikimybė, kad Lietuvoje mes išrinksim savo pėminį, nu, kaip Lukašenką? <laughs> Nežinau, pirmą jis turi atsirasti, jis turi save kažkaip pateikt, parodyt. Parodyt, taip. Mhm. Tik tada, tikėkimės, kol kas, kol kas, kol, kol kas nėra apie ką šnekėti. Mhm. Dėkui. Prašau jums, dėkui ir jums. Čia mes nuėjom tolokai nuo mano siūlymo apie egzaminus rinkėjams, o dabar grįžtam atgal ir dar pacituosiu porą kritikų, kuriem net nepatinka mano šitą idėją. Štai banga rašo, viskas priklausytų nuo egzaminuotojų. Ir išlaikytų egzaminą tik tinkamai pasiruošę kabutėse, o mūsų neprileistų. Citatos pabaiga. Na, jis gal ne visai suprato tiksliai mane. Juk tie egzaminai tai būtų ne ideologiniai. Tai būtų tiesiog tam tikros žinios. Žmogus turi parodyti, kad jis, na, žino. Pavyzdžiui, kokie yra mokesčiai, Kaip susideda biudžetas, iš ko jis yra surenkamas, iš kur atsiranda algos. Nes e, tada atpultų, pavyzdžiui, įsivaizdavimas, kad galima minimumą pakelt va taip iš lubų. Paėmė ir pakėlė ir tik tais blogi verslininkai arba bloga valdžia. Vat nepakėlė dėl to, kad jinai yra bloga. Tai tu pirmą turėtum susigaudyti, iš kur tie, kaip susidaro įmonių pelnai. Ir daug va tokių grinai techninių dalykų, ži, elementarios žinios. Nu, panašiai kaip vairuotojas. Vairuotojas, kad gautų teisę vairuoti savo automobilį, tai jis irgi turi išmokti, tiesiog išmokti kelio ten ženklų reikšmį ir panašiai. Taip ir čia rinkėjas tiesiog turėtų išmokti tai, ko jis šiandieną, nu, didžioji dauguma nežino elementariai. O neži nežinodamas jisai paskui daro klaidingus žingsnius arba įsivaizduoja, kad galima ką nors padaryti žymiai lengviau, negu realiai tai yra. Bet dėl to, dėl to tie egzaminai visiškai būtų ne tik tiems, kurie, taip sakant, būtų specialiai paruošti. Ne tik tiems, čia su banga nesutinku. Klausom, dar pašnekovą turim. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, prisistatykit. E, Linas iš Kauno. Linas iš Kauno. Na, kritikuokit mano idėją. E, aš noriu užduoti porą klausimų, va tokių kaip teiginių išsakyti ir va ką pats pasakysit e, šitais, į šitas mano teiginius, kad politika yra nuo žodžio polius, mus suskaldo į skirtingas dalis visuomenę ir esam nebevieningi, į daug polių mus suskaldo. Partija, nuo žodžio part, dalis, taip pat Vėl tas pats atsakymas - po lygybės ženklu. Ir viskas susiveda į patį turtingiausią pasaulio ponulį, poną, e, poniausią Rokfellerį, kuris pats pirmas tapo Amerikos žemynė milijonierius tais doleriais tada. Reiškia, tai vat, šiandien mačiau filmą apie Nikolą Teslą, apie uždraustą nemokamą elektros energiją ir, ir visą šitą reikalą. Tai čia, ką mes šį vakarą girdžiu, va, diskutuojam, eteryje tai man pasirodė toks kaip lengvas vandenėlis išskyrus tą palyginimą su tėvą ir saldainiais su uždirbtais iš užsienio atimtais pinigais pamenat kaip pradžioj sakėt tai vat tai norėčiau kad pakomentuotumėt ir kad Linai, diskusija įgautų taip Linai Vat kai jūs sakot, kad part reiškia dalis, o jūs, sakykime, esat, nu, aš imu labai konkrečius dalykus, už euro įvedimą ar ne? prieš, nes jis nepadengtas auksu ir jis Linai, yra Linai, Linai. mūsų vaistai. O jūs, o jūs pažįstat žmonių, kurie už euro įvedimą? Mm, asmeniškai nežinau, liberalai visi už. Nu, bet reiškia, tokių žmonių yra? Dėja taip. Tai čia ne dėja, tai yra realybė. Vat, jūs ir norit pabėgti nuo to, nuo ko pabėgti negalima. Visada yra žmonių su skirtingų požiūrių į gyvenimą. Ir dėl to yra... Reikia juos informuoti? Reikia Net... juos visus informuoti. <laughs> Ne, Linai, ne. Tai yra visiškai gali būti iš principo kitas galvojimas. Ir dėl to ir yra tas part dalis. Ir tik esmė yra, kurių daugiau ir kur šiandien yra bėda Lietuvos politiniam gyvenime. Kad mano įsivaizdavimo, ir jūs matyt pritarsit man, kad dauguma mūsų yra prieš euro įvedimą, dauguma buvo prieš Ignalinos uždarimą, Bet e, mes į valdžią išrenkam žmonės, kurie atstovauja kitas idėjas. Kitaip sakant, mūsų rinkėjų valia atveda, mesgi atvedam to žmonės į valdžią, bet jie balsuoja ne taip, kaip mums norėtųsi, nes mes ir nekeliam šitų klausimų. Vienybės, vienybės linai iš principo būti negali, jos nėra niekur niekada nebuvo. Vienybė galima... Ta demokratijos sistema. Ne, Linai, vienybė galima tik konkrečių klausimų atžvilgių. Vat jeigu jūs prieš eurą vedimą ir aš prieš eurą vedimą. Mes tai, suprantam, kad tai bevertis dalykas. Tai čia visiškai kita, kitas klausimas. O kitas sakys, kad nebevertis. Arba paimkim, pavyzdžiui, keblesnį dalyką, juvenalinės justicijos klausimai. Tamegi yra ir teigiamo dalyko. Ir nieks iki galo nežino, kaip čia geriau, bet vieniems atrodo, kad taip geriau, o kitiems, kad taip geriau. Ir šia, iš čia ir atsiranda politika, tai yra poli daug interesų, o tie interesai yra skirtingi. O jie turi būti vieni. Negali, Linai, va, va. Tai tautai vienas interesas. Linai, va šito iš principo negali būti, Linai. Kada tai... Demokratijoje taip. O kokioj kitų, o pasakyk man tada valstybė ir tauta, kur būtų kitaip, kur būtų visi, visi kaip vienas. Pasakyk. Senoviai buvo, bet ta istorija slepiama nuo mūsų ir klastojama. <laughs> Ką reiškia senoviai buvo istorija slepiama? Tai mes... Istorija yra slepiama, o senoviai tai yra buvę. Nu, e, e, linai. Gilioj senoviai. Nu, tai bet čia to, ar, ar, ar pats iš to senovės? nu mūsų istorikai išplautom smegenim arba išplautom kišenėm šneka kad lietuvos ten lietuva tik tūkstančio metų senumo tai vat šitą istoriją tik tūkstančio metų remiantis tai aš tikrai nežinau nė vieno nu, tokio nu, atveju bet nu, senesnė žinau bet šitie dalykai yra nutikimi ir Linai, bet šnekėdami apie tokius dalykus, tai mes paskestam teiginiuose be, pa, be pagrindimo. Yra pagrindimai, viską galiu duoti informaciją, aš turiu. Nu, kaip pavyzdžiui? <laughs> Dabar telefonu nepasakysiu, ta informacija užima šiek tiek vietos. Bet Linai, o ar pats įsivaizduoji, kad aš nesidomėjau istoriją ir dabar vat, su pačiu diskutuodamas neturiu atsakymų? Kad aš nežinau visų šaltinių istorinius? Pasižiūrėk pokalbis mūsų apie istoriją. Suprantat, vėlgi Netgi jeigu prileisim, kad kažkada kažkur buvo ta va tokia totalinė vienybė, bet jeigu mūsų vat apžvelgiamoj praeity ir dabarty to niekur nėra, tai kodėl mes įsivaizduojam, kad čia Lietuvoje jinai atsiras? Linai, kuo remiasi vat šitas noras paties? E, Lietuvoje atsiras, tai aš jums pasakysiu, jums priimtino supratimo kalba, <laughs> kai atsiras e, viena grėsmė, priešas kai visa visuomenė bus informuoti ta informacija kurią aš žinau ir dar nemažai žmonių žino tada atsiras e, vieno bendro priešo suvokimas ir tada vat atsiras kai kaip sakant bendra grėsmė suvienija visą tautą ir nelieka jokių aš mano tavo jo jos interesų lieka vienas interesas mums visiems apsiginti tai vat kol nebus visuomenė informuota ir kol bus tik tuščiai diskutuojama kas būtų ga jeigu būtų ir išvis apie nebūdamus dalykus šnekėt tai čia kaip sakyt tas ir neįvyks bet gali e, jeigu visuomenė prabus, kad yra vienas priešas, jis bus įvardytas visiems, kaip sakyt, ausys bus stačios, akis plačios ir, reiškia, visi bus visi kaip vienas <laughs> kumštis. Linai, o pačiam netrodo keista, kad, sakykime, va, tu dabar kaltinimus, kad mes čia kalbam tuščiai ir nebūtus dalykus? O pats... Nu, daug apie tuščią. <laughs> Taip, mes, nu, ta, ta tvarkoj, mes iš tuščio keurą nuomonė. Taip, nu, nu su, suprantu. Dalinai, taip. taip, o reiškia pats, pats žinai kažką tokio, ko niekas nežino arba žino tik saujelė žmonių? Ko gero, ko gero. saujelė, nes visų Lietuvo žmonių dar nepažįsta. Supratau, supratau. Bet čia dar vienas klausimas, net jau šnekant apie tos pavojus. Ar galėtum pasakyti, kad kurio nors konflikto ir pavojaus, kuriais nors, kuriai nors tautai atveju, visi buvo vieningi kovoj prieš tą pavojų? Galiu įvardinti Prašom, Lietuvos pamė. valstybę 91 metais, kai buvo sausio 13 įvykiai, išėjo ponas nu ponulis ponas ponas vytautas landsbergis ir per televiziją prašneko. Tai visi taip susivienijo. Ką reiškia visi? Linai, linai. Išeik į gatvę. Susivienijo ir <laughs> dabar tai gatvė nėra žmonių vakaras. Kas linai, linai, aš manau, kad juokėsi iš tavęs dabar pusė Lietuvos. Nu, aš tikiu, Didžioji dalis žmonių sėdėjo tikrai. namuose. Didž... Aš jam linkiu geriausio, geriausio <laughs> juoko, geriausio to duho, ne. kaip sako. Taigi ne apie tai šneka, bet paties teiginys yra visiškai, nu, nu jau čia akivaizdžiai neteisingas. Gal? Ir sausio 13, ir per e, aukščiausios tarybos rinkimus 90, ir Baltijos kelio dieną. Didelė dalis žmonių stovėjo Baltijos kelyje, o didelė dalis ne nesirošė ten eiti. Ir tai buvo dėja visada, net pavojaus akivaizdoj. Aš šimtą kartų kartoju, Linai, kai atėjo rusai 40 metais į Lietuvą. Vieni pabėgo į vakarus, kiti nuėjo į miškus, treti nuėjo tarnaut rusams. Atėjo vokiečiai, kiti į miškus, kiti vokiečiam tarnaut. Tas pas buvo su Lenkais kažkada, kai mūsų bajorai tarnavo Lenkams ir taip toliau. Yra. Aš jau nu, pasakyti e, draudžiamą frazę radijoje, bet aš taip manau, kad Lietuva jau 200 metų yra nelaisva. Bet tai yra mano asmeninė nuomonė, aš turiu teisę į savo nuomonę. Ką reiškia? Turėtų. Tai kad jinai yra, aišku, kad jinai yra nelaisva. Jinai buvo laisva per pastaruosius 200 metų, vat aš sakiau, 90-92 metais. Porą metų. Nu, gal dar paskui porą metų, sakykime, kol prasidėjo jau aiškus e, krypimas į NATO ir Europos Sąjungą. O dabar mūsų įstatymai yra antriniai, palyginus su Briuselio įstatymais. Kokie čia paslapti, kas mes atskleis? Tai Me... kur čia laisvė? To, kada aš sakiau, kad mes esam laisvi. Vien, vienminčiai, dėl tų tai... dviejų metų taip pat aš... Vis... Taigi, Linai, tai reiškia tiesiog neklausai mūsų pokalbių. Tai aš 20 metų aiškinu, kad... Kodėl aš, kodėl aš buvau prieš stojimą į Europos Sąjungą? Tai buvo visiškai aišku, kad mes prarandam savo suverenitetą, nepriklausomybę ir teisę savarankiškai tvarkytis. Tada kyla klausimas, kokiu velniu mes nuo Maskvos bėgo. Reiškia, mums mum reikėjo ne nepriklausomybės, mums tiesiog nepatiko šeimininkas. Mums nepatiko šeimininkas Maskvoje, mes norėjom šeimininko Briuselį ir dabar turim jį. Tai čia yra, nu, čia yra juridinis faktas. Labai ilgai mes čia su Linu diskutuojam. Dėkui, Linai. Kaip vaikai be tėvo mes lietuviai. Gerai, ar De. be, be tėvo, be motinos. Gerai, gero vakaro. <laughs> Dėkui. Taip, aš nekėjom gražiai su Linu, dabar jau aš ir pasimečiau, kuo mes čia baigėm. Atrodo, neskaičiau boikoto dar vieno komentaro apie privilegiją rinkti valdžią. Boikotas rašo, nesąmonė, jog, jog rinkėjams reikia egzaminų o kandidatams ne. Iš karto atsakau baikotui. Kandidatams irgi reikia egzaminų. Pirmiausia, jie yra rinkėjai, tai jie savaime jau laiko egzaminus. O be to visiškai svarstytina, kad kandidatams reikėtų dar ir sunkesnių egzaminų, visiškai priimtina. Toliau, e, boikoto sakinys. Rinkimai tai lochotronas. Protingi žmonės seniai suprato, kas yra rinkimai ir tame žaidime nedalyvauja. Tik tiesioginė demokratija. Boikotas sako. Citatos pabaiga. Bet, jei, bet aš jau čia dabar atsiliepiu į šitą komentarą. Bet jei protingi neina balsuot, o už jos nubalsuoja tie neprotingi, o paskui mes visi srebiam tą košę, tai ar jie tokie protingi jau tie, kurie neina balsuoti? Gal jiems tik taip atrodo? Turim skambutį. Labą vakarą. Labą vakarą. Sakykit vardą iš kur? Laura iš Vilniaus. Laura iš Vilnius. Taip, um, norėjau, žinot, taip kaip ir paliudėti e, e, dėl mūsų mokyklų, e, kad mokyklose visiškai neparuošia vad žmonių iki 18 metų jokio politinio suvokimo tokio, ne, m, elementaraus. De, deja tai. Ir, ir man liūdna, aš pati, tiesą pasakius, Jūs mokytoja? Prisimenu, Ne, ne, ne, ne, ne. mokytoja. Jau senai baigus mokyklą. Vaikai mokosi? Ne, mažiukas leliukas A, dar nesimoka, bet taip. E, ir netgi konstitucijos e, vaikai nėra skaitę, tas, nu, taip, taip net keista man kažkaip tai. Visiška apatija mokyklai, va tokiam dalykam. Žinokit, ponė Laura, aš turiu tokią svajonę, vat galvoju, kaip atrodytų, jeigu nuo mažų dienų vaikams pagal jų amžių prieinama kalba būtų aiškinama, iš ko susideda tie biudžetai, iš kur gimsta tėvų alga, mhm. nuo ko priklauso jos dydis. Ar ir tada žmonės taip, taip nesamoningai elgtųsi su, su valdžios rinkimais? Aš nu, turiu vilti, kad nors kažkiek būtų situacija kokia tai prasmingesnė. Tai aišku, kad būtų. Jeigu žmogui papasakoja, kaip tai. yra, tai jis jau žinotų tiesą, bet kodėl tas nėra daroma? Pirmiausia, nėra supratimo tų... Elitas, elitas. Elitas pats nesusigaudo. Mhm. Jis pats nežino savo tikslų, savo interesų, jam dabar, visai kaip čia pasakyti, jis nesieja savo ateities su, su Lietuva ir su lietuvių tauta. Mhm. Paradoksaliai, paradoksaliai, man tokia dažnai mintis į galvą ateina, man yra tekę daug kalbėti su amžinatelsi Brazausku. Ir suprantat, kokią aš išvadą pasidariau, kad tada jie neturėjo jokių šansų išvažiuoti iš Tarybų sąjungos. Jie suprato, kad jie, jų vaikai, anūkai gyvens va čia, už šitos geležinės uždangos. Tai jie tada visom išgalėm puoselėjo mūsų kraštą ir važiuodavo į Maskvą. Man Barazauskas pats paskui, kaip vesdavo dešras ten, kad gautų kokią nors e, į klinikas kokią liniją naujesnę. Suprantat, ką, kur aš lenkiu? Mhm. Kai nebuvo jokios išeities ir supratimas, kad tu gyvensi tik čia, va šitoj žemėj, tai ir visos pastangos buvo nukreiptos, kad, iš šitos, kad šitoj žemėj būtų kuo geriau, kiek leido tos galimybės. Ir tarp mhm. kitko Lietuva buvo pasiekus didelių rezultatų tame kontekste. O dabar, kai galima išvykti, tai pasidaro tik kaip tokia laikina stotelė ta mūsų tėvinė daugam. Bet šiaip jūs labai teisi dėl mokyklų, labai teisi. Ar, jo. ar dar ką nors? Aš e, žinau, dar vieną klausimą tokį dėl pačios demokratijos suvokimo, mes tik ginčiame su draugais, kas tai yra. Ar tai vis dėlto yra daugumos diktatūra, ar lygiai taip pat ir mažumos turi savo teisės? Taip, ir, demokratijos. ir koks rezultatas diskusijos? Va toks ir buvo, kad klausimas iškilo. Toks, ne, ne, ta prasme, klausimas atviras. <laughs> Tai jūsų nuomonė kokia yra? Ne, ja, tai dabar demokratija išvirto į savo priešingybę. Dabar atvira yra, yra deklaruojama, kad yra mažumų demokratija. Bet mano supratimu, tai yra visiškas išsigimimas, nes mažumos jos primeta, jos primeta gyvenseną ir, ir, ir apskritai perspektyvą, kuri neturi ateities. Iš principo neturi. Ir, ir kai jūs pasižiūrit, kas darosi vakarų Europoje, Nu, taigi, nu, aš nežinau, ar, ar tik aklas gali nematyt, kad šitos tautos tiesiog veda save į pražutį. Su šita vat mažumų demokratija. Mhm. Tai taip išeina, kad tokio jau teisingojoj demokratijoje, tai mažumos turėtų nu, taip pošluota tupėti, prisitaikyti prie daugumos, taip? Nu, ką reiškia pošluota tupėti? Nu, prasme, jie, nu, jie, jie negalėtų, kaip pasakyti, nu, įsireikalauti savo interesų. Čia, čia, čia reikėtų labai konkrečiai šnekėti, kokie tie interesai. Jeigu, pavyzdžiui, jie norėtų išsireikalauti, kad e, šeimos būtų, taip kaip dabar supranta, kaip kurios mažumus, tai, mano supratimu, visiškai prieštarauja visuomenės interesams, tai veda visuomeniai į pražutį. Jūs man atsakykit, kaip gali būti apskritai e, kas nors teigiamo, kas veda į rūšies išnykimą? Ar gali būti tai laikoma? Labai kvai, nu, toks labai labai juokingas tas jūsų klausimas, bet dėl to, kad, bet ta prasme, juokingas atsakymas būna kartais, aš, pažiūrėjau, feminiščių e, pasiskaitau e, Facebook'o puslapiuose, vat būtent apie tai, kad, e, kad žmogus yra svarbiausia, svarbiausia yra asmenybė, o <laughs> tiek svarbu ir ta prasme ir yra mm. pateisinama vaikų nenorėjimas tuom, kad vat, kuo labiau išsilavinęs žmogus, išsilavinęs žmogus, tuo mažiau jisai nori daugintis ir tai yra labai, na, nu, kaip teigiama, tai kad žmogus pas, pasišvenčia čia kažkokiem e, reikalam, tokiem, mm. vat, e, kūrybai ir visam kitam, o čia tas vaikų norėjimas vos ne čia jau yra, nu, kažkas. Na, čia yra dabar Atgyvena. specialiai. Taip, taip, bet tai yra puoselėjama, ponė Laura, tai yra samoningai puoselėjamos e, tam tikros idėjos. Nes mhm. šiandieną generalinė linija vakarų civilizacijų yra žmonių skaičiaus mažinimas, viskas, kas tarnauja šitam, yra skatinama visom įmanomam. Europoje ir taip ar taip jau per mažai tų žmonių? Taip, bet čia yra... Dar mažint. Dar mažint. Dar mažint. Aš padarysiu pokalbį šitą temą, e, aš pabandysiu jums atsakyti šitos klausimus. O bet šiaip, kad, kad užvest ant minties. Juk per mūsų gyvenimo laiką, vat, per pastarosius 40-50 metų, visa technologinė pažanga atpalaidavo masę žmonių nuo elementaraus darbo. Kur juos padėti? Kur juos padėti visus? Tai gerai, kad šiandieną Europa dar turi tos skolintus pinigus iš oro spausdinamus. Ir šitais pinigais kaišos kilės. Bet ir šita galimybė baigėsi. Bet tai kaip tada, žiūrėkit... Čia yra realios problemos, čia neišgalvotos problemos. Ir tie, kurie pasaulyje vat, sprendžia šitos klausimus, jie ne iš blogos val, ne dėl to, kad jie blogi kažkokie. Tai mhm. Tai, tai yra realios problemos. O dabar žiūrėkit, vat, nu, pačios naujausios žinios kokios ateina. Jau yra bandomi automobiliai be vairuotojų. Mhm. Ir miestuose autobusai kursuos be vairuotojų. Kompiuteriais jos e, bus valdomi. Kur visi vairuotojai pasidės? Jūs suprantat, kokio masto problemas iškyla? Man tai tada keista, kodėl norima mažinti vakaruose, o ne rytuose, nes rytuose ten yra beprotiškas didėjimas žmonių. Vienas dalykas, iki rytų neprieina, rytai jiems nepavaldus. Antras dalykas... Tai, o ką, jie nebijo, kad vakarai taip išnyksta ir... E, Va, žinokit, šitas klausimas, šitas klausimas ir man yra neaiškus iki galo. Aha. Aš irgi neturiu atsakymų kodėl jie samoningai naikina baltąją rasę, o kaip jie įsivaizduoja toliau elgtis vat su tais, kitais. Mhm. Bet aš čia tik versiją turiu, čia ne, negalėčiau nei, nei kažkaip galvą guldyti. Man atrodo, kad baltieji yra labiausiai organizuota rasė. Ir e, pirmiausia, reikia palaužti jų pasipriešinimą. O visus kitus jie tikisi paskui suvaldyti žymiai lengviau. Nes istorijoje visą laiką jie valdė ir lengvai suvaldydavo. Siukigi, ta pati Anglija, jinai kontroliavo kažkada e, pusę pasaulio. Ir sėkmingai kontroliavo, saujelė anglų kontroliavo visą Indiją, Pakistaną, artimuosius rytus, ką tik jūs nori dar. Gal čia yra atsakymas, bet aš, aš, net, aš, čia jūsų klausimas ir, ir man yra myslė. Uh mhm. -huh. Bet čia mes labai toli nuėjom nuo, jo, nuo temos. <laughs> Nu nu Ačiū Jums labai. Dėkui Jums. Dėkui Jums. Visa, visa. Taip, baigiamės dalį apie privilegiją rinkti valdžią. Paklausysim dar Jurąją Hip. Kodėl čia šį vakarą skamba šitos grupės dainos? Čia atsiliepianti tai, kad vat kiek yra daug tokių norinčių vesti arba muzikuoti ir kiek galų gale turi galimybės, turi talentą tam. Nes iš tų galybės grupių išliko tik Pink Floydai jau minėti šį vakarą, Jurąją Hip – Deep Purple, Led Zeppelin ir tai toli gražu ne visa jų kūryba. Vat, jeigu imsim Juraj Hip, tai yra vat, šio vakaro šešios dainos, aš dar pridėčiau kokią penketą, šešetą, visą, visą kitą irgi neturi išliegamosios vertės. Klausim. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Turim klausytoją, labas vakaras. Labas vakaras. Tai prisistatykit. Čia Viktoras iš Kauno. Viktoras iš Kauno. Taip, klausom jūsų. Kažkas išjungit radę, nes Aidas <laughs> Tai norėjau pasakyti, iš tikrųjų man labai patinka jūsų šitos laidos. Jau kartą su jumis kalbėjau. A, jūs praeitą kartą skambina, taip? Taip. taip, taip. Bet galvoju, yra dar viena grupė žmonių, nu, briedžiai, sakyčiau. Taip, kaip jūs jos apibūdinsit? Na, nu, aš sakyčiau, sugeba jie išsilaikyti. E, Piemenių būt galėtų, bet labai nuobodu tas avis ganyti. Tai gal čia vilkai tie mano minėti? Ne. Ne? A bet, kuo jie skirtusi nuo vilkų? Nepatinka briedžiams. Kaip? Suprantat, nu jisai briedis, jam nepatinka tas avis kersti. A. Jam ta vis nereikalinga. Jam miškas, laisvę. Šunis irgi nelabai, piemenys irgi neturi labai ką su juo veikti, nu nepasiduoda. Nu, kitaip sakant, toks kaip katinas, einu kur noriu pat su savim. <laughs> Tai va, galvoju, va ir tokia grupė yra žmonių. Yra, ne, tai tų žmonių yra visokių, be abejo. Aš čia, čia, čia ne aš, čiagi ne mano sugalvotas tas kirstimas. Čia yra tik tokias, nu kaip, generalinės linijos. Alegorija. Ale, nu, ne tai, kad alegorija, tokia dominuojantis vektoriai charak, charakteriniai tokie tai va aš e, nu iš tikrųjų man labai patinka jūsų klausyti ir nu dažniausiai tai patinka klausyti tų kurių mintys sutampa su tavo mintim <laughs> oi tai teisingai kalba taip taip taip kurio nesutinka tai turim šitą nuodėmę visi jo jeigu jau išgirsti tik tai ką pats jau žinojai tai va Tai norėjau pasakyti, tai iš tikrųjų labai gerai, bet tik tai, vat, a, jūs matėte tą filmą e, Laiko dvasia arba Zadgeits tenai? A, mačiau, jau mačiau. Ne viena serija jau jų yra. Jo, yra daug serijų, bet, nu, įdomu, kaip čia toj Lietuvoje. Aš irgi galvoju, kad pasaulis, jisai labai nesiskiria daug nuo Lietuvos. Ne, ne, ne. Visur vienodai yra. Tik tai, vat, ir čia svarbu, net, nu, nesusijaudinti per daug. Taip, skiriasi šiek tiek pragyvenimo lygis dėka skolintų pinigų iš oro pagamintų. Bet kad ir tas pragyvenimo lygis, nu, tai jau labai blogai, kada mažiau tų pinigų, bet daugiau tų visokių dalykų. Tenai kokią Holandiją eh? paimti, viską sintetika, eh? nu, kad tu turi tų pinigų. Pasidėti. Apie ką ir šneka, kad gyvenimo lygis nesusiveda vien tik į kokybę, teisingiau vien tik į pinigus. Tai va, va, va. Ir neturi jie kur dingti, iš tikrųjų. Ir ką daryti. <laughs> Be pinigų nemoka, o iš pinigų irgi mažai naudos. E, bet mes šita dalis tai vadinsis pokalbio, kas kaltas ir ką daryti. Oi ne, aš galvoju, kad čia kaltų ieškoti, žinot, vat, sakysim, ko moko mokykloje vaikus? Nemoko būti laimingais. Nemoka. Juos moko būti naudingais. Dabar apskritai sunku suprasti, ko jos moko. Tai va, naudingais moko būti. Jeigu klausė ten Laura, ponė iš Vilniaus, skundėsi. Klausiau, klausiau. Iš tikrųjų, šiandieną mokytojo darbas turėtų būti velnioniškai sudėtingas, nes neaiškus yra principai. Viskas labai keičiasi, plus tos valdžios kas ketvirtą metų e, keičia savo planus. Tikslai Mok... keičiasi. Tikslai keičiasi, mokytojai nespėja prisitaikyti. Fundamentalių tikslų nėra, ko mes norim iš savo naujos kartos jaunos. E, nu, aš galvoju, kiekvienas, kada asmeniškai nori, tai jisai kažko nori. A, asmeniškai tai tai. Taip, bendroji masė, o ta bendroji tendencija, tai iš tikrųjų moka, kad, nu, kad būtų ko lengviau valdyti tą bendrąją masę. Ir tai čia greičiausiai mes prisi. Jūs galvojat, kad šitie visi, kurie šiandieną yra mūsų išrinkti į valdžią, tokius klausimus sprendžia ir sugeba juos spręsti? Vat jie būtent ir nesugeba. Tai Bet jeigu skaitai kamiumą, tai kad ir dėl to pačio jisai kankinasi. Apie karšneką? Apie karšneką? Nu ir mes tada kankinamės. Taip, <laughs> kaip sakant, bent, bent jau gerą kompaniją papuolam. Į, į tai jau neblogai. Jo. Ir tai jau neblogai. Tai apie ką ir šneka. Tai aš užtad ir sakau, nereikia pervertinti ir šitos naktigonės, ir savęs. Mesgi susirenkam pirmadieniais pasišnekėti. Tai būtent. Apirtim. Anksčiau į virtuvę, dabar galim netgi laisvai. Supratau, bet mes per ilgai negalim, nes, žinot, laikas mūsų vis tiek ribotas. Ir taip jo, jau mane, ir taip jau mane e, e, laisvosios bangos valdžia keikia, kad aš per ilgai užtrunku eterį. Gerai, tai žodžiu, sėkmės jums. Ja, dėkui jums už skambutį. Skambykit ir kitą pirmadienį. Gerai. Dėkui. Gero. Taigi štai, dalis vadinasi, kas kaltas, ką daryti. Nu vis tik tai reikia pasakyti, ką daryti. Yragi konkretus reikalai, kuriuos reikia spręsti. Reikia žinot, kas kaltas, kad taip nėra. Ir žiūrėkit, daugelis jūs savo komentaruose rašote, aš nesidomiu politiką. Ir kažkaip tuo lyg didžiuojatis. Bet suprantat, kaip yra? Pirmiausia, tai yra lygų pasakyti tokį sakinį. Aš nesidomi mašinomis kelyje. Nu ir nesidomėk. Tai yra mašinomis, tai tiksliau pasakysiu, aš nesidomi mašinomis kelyje, kuriuo aš ir einu. Na ir koks jūsų likimas? Einant keliu ir nesidomint pravažiuojančiams mašinom, mašinomis. Jūs netoli tuo keliu nueisi. Tai taip yra ir su politika. Jūs galite domėtis, galite nesidomėti nuo politikos neįmanoma pabėgti. Kur yra bent du žmonės, bent du žmonės, ten atsiranda ir interesai. Ir vienas kito atžvilgių, ir interesai į aplinką, kurie gali nesutapti jau su kito žmogaus. Ir iš karto atsiranda politika. Politika atsiranda. Aišku, žymiai lengviau pasakyti, kad aš nesidomiu politiką, kad jinai manęs neliečia, nes ten purvas, ten visi tokie niekšai, sukčiai vagis – ir savotiškai nusėmė atsakomybę. Liktų ir nebekaltas dėl nieko. Dar, e, dar man atrodo, kodėl va, taip žmonės sako va, apie visus, kad ten vagi, žulikai, niekšai, taip toliau, taip toliau. Nes savaime tada nereikia ir domėtis. Nu, kad čia dabar domėtis visokiais vagim ir niekšais. Ir tu lik ir nebekaltas dėl nieko. Lyg kažkas kitas jau čia už tave viską turi padaryti. O jūs žiūrėkit, juk jūs sakot, jie ir mes, jie tai valdžia. Bet tai tie jie, ta valdžia, tai visada esam vakarykščiai mes. Ir atvirkščiai. Ir niekaip kitaip. Ir šiandien ar Lietuvoje, ar kur kitur pasaulyje, vat paimkim tokį Sakašvilį. Tik jisai buvo. Jie, ta valdžia, dabar jau visi yra mes, turi bėgti iš Grūzijos. Ir, ir pilna tokių pavyzdžių ir Lietuvoje, ir visur pasaulyje. Valdžia tie jie visada esam vakarykščiai mes. Ir esminis klausimas, kokie tie mes, ateinam į tą valdžią, su kokiu žinių ir norų bagažu mes ateinam rinkimo būdu ir tampam jais. Va tie mes tampam jais dėka kažkokių tai, ne dėka rinkimų, bet su tam tikrų žinių bagažu ateina. Va tas yra svarbiausia. Ir dalis iš mūsų tampa taisiais išimtinai mūsų dėka ir niekaip kitaip. Ne, nu, tu, ateinam į tą valdžią, su kokiu žinių ir norų bagažu mes ateinam rinkimo būdu ir tampam jais. Va tie mes tampam jais dėka kažkokių tai, ne dėka rinkimų, bet su tam tikrų žinių bagažu ateina. Va tas yra svarbiausia. Ir dalis iš mūsų tampa tais jais, išimtinai mūsų dėka ir niekaip kitaip. Ne, nu, tu, nu, taip funkcionuoja šitas mechanizmas. Čia kažkas trukdo skambutis. Visą laiką kažkas. Kažkur čia mums trukdo studijai. Taip, tęsiam, tęsiam toliau. Kaipgi sakau, kad mes tampam jais, ta valdžia, išimtinai mūsų pačių dėka ir niekaip kitaip šitas mechanizmas neveikia. Tada atsakant, kasgi kaltas, nu tai mes ir esam kalti, niekas kitas. Nes mes visada atstatom savo pečius tiem jiems, kurie ir ateina į tą valdžią. Ir dabar kitas klausimas, o kas daugiau supranta? ir nieko nedaro, labiau kaltas ar mažiau kaltas? Čia savotiškai kaip vaikai ir tėvai. Jeigu tėvai supranta, kad vaiku, vaiko nedrausmindamas ir leisdamas jam daryti, ką nori, anksčiau ir vėliau jis namą, pavyzdžiui, padegs ir tu nieko nedarai, tai dar didžiulis klausimas, kas kaltesnis, ar vaikas, ar tas, kuris matydamas, į kur viskas eina, nieko nedaro. Ir štai šiuo metu Lietuvoje, va šiuo metu, tiesiog va šiais mėnesiais, juk yra žmonės, kurie daugiau suprantantis, na arba kiti gali pasakyti, jiems taip atrodo, kad suprantantis daugiau, bet jie daro žygius. Aš turiu meni, žemės referendumo bando suorganizuoti, skalūnų reikalai, juvenalinės justicijos irgi būrėsi visokios grupės žmonių ir kariauja. Bet jie kaip kariauja? Kariauja informacija, piketai, Seimo narių spaudimu ir visa tai yra gerai. Bet jie bijo žengti dar vieną žingsnį, kuris yra neišvengiamas. Aš žinau, jie nenori apie tai net girdėti, bet jis yra neišvengiamas. Štai menį, jie bijo tapti politikais. Jie bijo e, pradėti diskusiją, kad žymiai paprasčiau būtų nebėgiot paskui atskirų Seimo narius, o patiem ateiti šitą Seimą, tapti tai Seimo nariais. Ir jeigu jūs atsinešit va tą bagažą kitokį negu tie, kur dabar yra, tai ir problemos kitaip spręs. Ir aš suprantu, kaip tas yra nemalonu girdėti, aš asgi skaitau jūsų komentarus. Bet yra neišvengiamas kelias – žymiai paprastesnis kelias, jeigu apskritai yra potencijos šitokiam vat organizavimuisi. Turim klausytoją. Klausom jūsų. Taip, labas vakaras, Rolandai. Labas. Čia toks Romas iš Kauno tave trukdo. A, Romas. Romai, tai pažinavai iš balsą. Nu, va. Rimtais dalykais kalbė, nu, nu neiškenčiau, noriu įsiterpti. Įsiterpti. Yra toks juokingas posakis, į kas kaltas ir ką daryti. Taip, nu, žinome autorių tą posakį. O, o, o tesinį žinai? Primink. Kas kaltas, ką daryti ir ką daryti su tais, kas kaltas. <laughs> tai čia toks pokštas yra. Taip, nes matai, čia kalti mes esam visi, tai tada e, reikia. Va, tavo nuomonė. O žinok, aš galvočiau, kad ir ne visai. Na? Iš dalies. Ar, ar turiu kažkiek laiko? Nu be abejo, bet tik, nu... Nu, paprastas dalykas. Ar mes renkam ar balsuojam. Renku, pavyzdžiui, aš. E, a, aš laisvai elgiuosi tik tuo atveju, kai ne judu užduotose rėmose pirmin atgal, koordinačių sistemoje man užduotoj. Bet jeigu aš galiu keisti ir koordinačių sistemą, tada aš laisvas. Šiuo metu mes visi judam užduotos koordinačių sistemos rėmus ir negalim nieko padaryti kitaip. paaiškink šitą mintį. Dažnai aš girdžiu va šitą teiginį. Ką turėjo meni sakydamas Tuoj pakeisti? pasakau, tuoj pasakau. Iš esmės nieko radikaliai naujo, išskyrus to, ką savo laiku turėjo uh, rusai pas save įsivedę, ko dabar nebeturi. Ko sukonkretink? Balsavimo metu biuletenyje, kad jo negadinti, jeigu man nepatinka nei vienas iš jų. Buvo grafa protiv всех. O ką tas iš esmės pakeistų? Tas iš esmės reiškia, kad visi šitie pajacai, kuriuos man siūlo, man nepriimtini. Ir jeigu šitokių biletinių susidarys didžioji dauguma, tai reiškia, kad piliečiai išreiškė savo pilietinę poziciją, negadino biletinių, buvo aktyvus ir pasakė šitiems pajacams, kad nesiūlytų iš tų klonų daugiau. Reiškia, ieškokit vertų kandidatų, kurie... Romai, ką reiškia ieškokit, o kas turi ieškoti? Be abejo, mes Nu, ta apie ką ir šneka? Be abejo, bet. Ta, tai siūlykit savo kandidatus, aš apie tai ir šneku. Rolandai, kol tauta neturi teisės balsuoti prieš visus, tol valstybėje nesusidaro kritinė situacija, kai niekaip neįmanoma įsirinkti valdžios ir todėl šita situacija kokia yra, tokia visada ir bus. Ar tau žinoma žodis chutspa? Žinoma, žinoma. Tai jeigu žinai šitą žodį, Tai žinai, ši, šitą pokštą pirmą sykį panaudojo Adomas. Ar žinai kada? Romai, mes čia nueinam į, ne. į aklygatvį. Ne, ne. Aš, aš noriu šituo pasakymu iliustruoti įdingumą dabartinės sistemos, negalint balsuoti prieš visus. Nes ką sako mūsų Seimo nariai? Kai sako, jūs nesirūpina tauta, jūs visą kitą tą, na, ką jie sako? Taigi jūs patys mūsų išsirinkot. Nu, taip. Taigi jūs žiūrėkit, už ką kitą kartą balsuojat. Nu, taip, bet taip ir tai yra. Aš žinai, ką pasakė Adomas yes. Dievui, kai, kai e, aplankė juos ir pamatė, kad jie apsidangstė savo intimės dalis. Nežinai? Nežinau. Atėjo Dievas sako, žiūrėkit, ko jūs čia prisidengia, atik nevalgė šito uždrausto vaisiaus. Ir žinai, ką Adomas sako, jis išpučia akis, ištiesiu pirštą į Dievą ir sako, žmona, kurią tu man davėjai, davė nuo to medžio vaisiaus ir aš valgiau. Kitaip sakant, tu pats man padarė bobą, kuri privertė mane sugriešyti, aš pats tai geras. Tai mūsų Seimo nariai sako panašiai. Jūs patys mūsų įsirinkot, o mes galėjom jūsų nerinkti. Ne, mes neturim alternatyvos, mūsų verčia duoti jiems uh, sąlyginę. Kas verčia? Teisėtumą. Kas verčia? Rinkimai, todėl kad... Kas jeigu... tave verčia eiti pasakau, į tuos rinkimus? Palauk, stop, pasakau. Jeigu būtų iš anksto užduota kartelė kad rinkimai galioja tik tuo atveju, jeigu atėjo, tarkim, 90 ar 80 procentų Lietuvos piliečių į, į balsavimus, aktyvumas toks. Tada aš sakyčiau taip. O Dabar dievai. tą kartelę žemins. O žemins, dievai, žemins. Romai, neįvyktų jokie rinkimai, taigi mes ir šnekam, kad dauguma rinkėjų nenori būti rinkėjais. Nenori, Romai, jie nesupranta ir nenori suprasti. Tu vėl keli utopinius kažkokius reikalavimus. Tas balsavimas prieš visus buvo Rusijos rinkimuose. Buvo. Surinkdavo 3-4 procentus, jokios įtakos nedarydavo. Ačiū Dievui. O, o pas mus... Ir Lietuvoje būtų taip pat. O čia jau mes tik spėjom, mes to nebandėm. <laughs> Bandita yra pas visur pasaulyje. Ai, ne, o Lietuvoje nebuvo. Nu, matai, tai tu vėl tikėsi, kad Lietuvoje bus kažkokie stebuklai ir ką tas duotų? Ką tas duotų? Tai žymiai paprašiau iškelti žmonės, kurie atstovauja tas idėjas, kurios tau reikalingos, o ne eiti va tokiu kažkokiu sudėtingu keliu. Rolandai, tu pats supranti, kokios yra dabar idėjos dominuojančios pasaulį, kurios turi palaikymą ir pats puikiai žinai, kad va taip išlempo žmogus atėjęs be pinigų, kad ir šviesiausias žmogus, šventas koks nors... Nu, bet tai, ką tu siūlai, tai yra dar sudėtingiau. Ta, ką aš siūlau, yra utopija. Bet tai, ką tu siūlai, yra utopija kvadrate. Kaip pasakius? Nes tai yra iš viso reiškia, kažkas turi vesti įstatymus, o kas tie kažkas, tik Seimo nariai. Va dabar, ne, o, o vėl nesutinku. Nu, kas kitas gali, tai yra juridinė nu, bazė, kas kūrė? Tu taip, dabar taip. Grįžtam prie temos. Valstybė kūrė tauta, suverenitetas priklauso tautai gražios frazės, kol tauta realiai negalės referendumų inicijuoti įstatymų tol bus taip, kaip tu kalbi. Aš kalbu apie variantą kitą. Ja. Tauta galinti pati inicijuoti referendumą galėtų priversti pakeisti rinkimų įstatymą, kuriuo... Nu, pakeisti. Nu, tarkim, kad pakeis. Oi, nu, ir nu. ateis ir nubalsuos tie keli procentai arba net ir 20 procentų nubalsuos prieš visus. Nu, ir kas iš to pasikeis? Kaip tai kas pasikeis? Nu, nieks nepasikeis. Nu, Likusius bal... Likusias vietas Seime pasidalins tie, kurie praeis. Gerai, dabar mastom. O jeigu būtų riba, kad praeit, galima tik tai su pakankamai aukštų skaičium, nes dabar realiai tauta stovauja keli, kelius procentus tos pasitikėjimą turinčių asmenų ir tu manai, Romai. kad tai teisinga ir normalu. Romai. Ir, ir, ir aš kalbu, taip sakant, su savo bičiuliu. Nu. Su kuriuo mes pažįstami ne vieneri metai. Taip. Ir pasiklystam tarp trijų pušų. Taip. Tai ko norėtų apskritai tada, kad susitartų daugiau žmonių? Tu iš esmės siūlai va tai, apie ką aš kalbėjau trečioj daly. Kad seną pasaulį sugriausim ir kažką tokio pastatysim, ko niekur nebuvo. Rolandai, aš noriu, kad bent svarbiausiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais tautos judėjimo kryptį spręstų pati tauta. Aš nu, tik tiek ir noriu. Taip. Tokio mizerio gražinkit tautai tiesioginės čia, demokratijos čia ne... galimybės svarbiausiais valstybės gyvenimo klausimais. Tik tiek. O ne, tu ne tiek nori. Mes tos... kalbam apie Seimo rinkimus. Čia visai kitas klausimas. Ir vietoj to, kad va, tie visi, va dabar aš jau kalbu apie tai, ką daryt, vietoj to, kad jūs nebijotumėt su, sukurt va šito pagrindu, jeigu apskritai yra Lietuvoje tų žmonių norinčių – rimtai kovot, o nėra kito kelio, kaip tik politinė kova. Nėra, Romai. Be abejo, tai negi šautuvėlė šaudysis. Tai jeigu, jeigu nėra kito kelio, tai politinė kova vedama kieno pagalba? Partijų pagalba. Nėra kito būdų. Arba tautos referendumo pagalba. Tai tu vieną klausimą, du iškelsi, bet ne kasdienius darbus darysi. Abejo, ne kasdien. Bet mes tai kalbam apie Seimą, kuris kasdienius darbus daro. Kaip jį suformuluo, suformuoti? nu pradžiai rinkimų įstatymą bet kuriuo atveju keisti teks nes šiuo metu <laughs> žmonės balsuoja ne už pavyzdžiui aš balsuočiau už rolandą paulauską o jo ten nėra Ką nu tai iškelk tu tą Paulauską, iškelk. Aš, aš va toks Romas, tai paimu ir iškeliu. Keliu. Nu ir, ir kaip man tai pavyks? Elementariai, surink 20 tūkstančių parašų per Lietuvą. Jo. Ir prezidento rinkimuose gali dalyvauti. Nu, nu kaip šaunu. Viskas. O, o kas tame yra nešaunaus? tame, kad surinkti. Bet tai, tik, tai jeigu tu nesugebi ne 20 tūkstančių parašų surinkti, vadinasi, nėra iš vis intereso žmonių tarpė. Arba tavęs niekas nepažįsta. Tai čia ne aš ne apie save kalbu, apskritai apie bet kurį kitą žmogų. A, bet kurį kitą irgi nepažįsta. Nu kaip tai imk pažįstama, bet kuris atstovauja tavo interesus? Nu, tu realiai mąstyk. Žmonės pažįsta tuos, ką mato ekrane. Nu, Juk taip. Žomai, ne apie tai mes visiškai šnekame. Tai, tai kaip tu surinksi balsus už kažkokį Petrą Zbignevą iš, iš papeškių kaimo? Nu, nesurinksi. O finansų nėra. Nu ir tiesiog pabaigiam. Ir vėl laimi partijos. Nes jos gauna valstybinį finansavimą ir turi galimybę viešinti savo šituos atstovus. Va, ir visas anegdotas, ir viskas užsibaigia. Nu, lyg mes šito nežinom. Nu, tai vat. Bet tai apie tai ir šneka, kad jeigu jūs renka dabar parašus ir sugebėsit surinkti 300 tūkstančių parašų, Taip. reiškia sugebat surinkti 300 tūkstančių parašų. Palauk, ar sugebam netašokės, nes... Nesvarbu, 200 jau tūkstančių surinkot. Reiškia, pinigų nereikia, kad surinkti 200 tūkstančių, reikia tik supratimo. Dalies žmonių, va čia reikia vienybę parodyti, daliai žmonių, daliai visuomenės O į Seimo rinkimus 12, kiek reikėjo, kad praeiti barjerą? 60 tūkstančių viso. O jis jau turi 200 tūkstančių parašų. Vat ir šito, visas tavo atsakymas. Šito, šito tavo skaičių aš nekomentuosiu. O tai, kad tai nėra lengva, kad niekas tau neatnešant padėklo pergalių. Taip, nes vyksta karas, vyksta kova, Romai. Gerai, Romai. Bet toj kovoj, bet toj kovoj yra pavyzdžių, kai laimimai yra. Mm. Taip, taip. Ir laimima yra sistemos rėmose, o ne, ne kuriant utopinius projektus, kurie, kurie tik tai žlugdo apskritai iniciatyvą žmonių. Nu, bet kuriuo atveju negalėjimas balsuoti prieš visus, tai yra blogis. Jis nieko neįspręstų. Tai paistoti. Bet kuriuo atveju aš jausiuosi laisvą savo pasirinkime. Tai tu niekir nebalsuok iš viso. Nu, o tu, laisvą. aš neturiu, palauk, aš noriu balsuoti ir noriu, kad mano biuleteniai būtų užskaityti. A kuo skiriasi neįmas balsuoti ir pareiškimas, kad prieš visus? Skiriasi. Tai daug skiriasi. Ne, iš esmės. Ir žmogus neina, tai jisai politiškai pasyvus. O aš ateinu, užsiregistruoju ir išreiškiu savo nuomonę. Pasižiūrėkit, imkit, valgykit. Tai mano nuomonė. Tai tu išreikš nuomonę surinkdamas tūkstantį parašų ir balotiruokis pats. Gerai, Mandai, tai tu išreikš savo nuomonę, surink dar šimtą tūkstančių ir mums užteks. Šnekės. Vienu žodžiu. Kaip lengva. <laughs> Nu gerai, ja, nepyk. Ja. Tvarkoj. Čia yra geriausias įrodymas, kad mes paskendę esam projektuose, ne projektuose, bet yra tokie projektai. Mes kūriam amžinai kažkokias utopijas. Vietoj to, kad eit paprastų, paprasčiausių kelių ir dar sėki sakau, va tie visi šiandieną, kurie žemės, kalūnų reikalai, juvenalinės justicijos reikalai. Jeigu jūs nesugebat susivienyt, organizuot politinę organizaciją ir ruošti Seimo rinkimams, tai jūs taip ir bėgiosit paskui to Seimo narius, paskui visokias juvenalinės bobutes, kurios jums visą laiką duos per nosį, nes jos bus ten, o jūs busit už tvoros. O tai, kad sugema surinkti yra šimtai tūkstančių parašų, Dar sėki kartoju, 12 metų rinkimuose laimėjusios partijos, laimėjusios partijos surinko tik 19-18 procentų ir tai buvo 250 tūkstančių viso rinkėjų balsų. Ir jos formuoja vyriausybės. Dar turim klausytoją. Oi, karštas vakaras šį vakarą. Labas vakaras. Labas, Rolandai. Taip, jūs iš kur? vakaras. Aš Gintaras iš Kauno. Irgi iš Kauno, Gintaras. Jo. Nu, dabar dar maniau. Romo. Nu. nu. Nu, žodžiu, jisai vyras labai toksai aktyvus, ačiū jam. Pažįstame jūs? Taip. Aš, e, Rolandai, tas gintaras, kur... A, pažinau iš balsų. Kabinos kalūnų. Ne, mes jau nu, kalbėjom vieną kartą. Tai ar Jakilaitis atsiliepė? Ne. Taip, na, to reikėjo ir laukti, aišku. Tai aš vis laukiu. <laughs> tai nesulauks. Jau tas visas. Čia jie tokie. Šalia, šalia pakabinau e, plakatą, šitą stendą prieš kelias dienas. Pasirašyk už Lietuvą. Eiva. Tai Ar pasirašai, Rolandai? Aš pasirašiau, jo. Ačiū. Pasirašiau. Tai aš, Rolandai, pasirašysiu, žinai, už ką? Na. Aš pasirašysiu pirmas 20 tūkstančių parašų. Taip, bet dar reikia žinoti už ką. Už tave. Aha, už mane. Tai tu, čia, čia jau ne mano. Jeigu, ne, jeigu tu sutinki, tai aš tikrai imsiu šitos iniciatyvos. Nu, čia per daug jau drasus toks mūsų būtų pokalbis. Čia yra rimtas reikalas. Bet šiaip jau, aš visada, aš taip atsakysiu šitą klausimą. E, daugelis įsivaizduoja, kad visi nori būti toj valdžioj. Nu, aš asmeniškai nenoriu. Aš nenoriu. Ir jeigu ir eiti į valdžią, tai tik tada, kai visuomenė yra poreikis, kad tu ten būtum. Kada visuomenė supranta, kodėl tu ten turi būti. Yra bent dalies visuomenės įsivaizdavimas, kad tu ten turi būti ir net reikalavimas. Nu, tada galbūt galima eiti tarnauti tai daliai visuomenė. Nežinau, ar suprantamai pasakiau. Oi, labai suprantamai. Rolandai, lygiai taip pat aš irgi Nenoriu. Iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, matydamas, kas darosi mūsų mylimoj tėviniai, aš renku parašus, bendrauju su žmonėm, važinėju po kaimus. O aš sėdžiu va pirmadienio vakare ir kalbu su jumis. O galėčiau irgi aš... ramiai sėdėti kur nors salų gurkšnuoti. Aha. Užstriktų gerklėje. <laughs> Ja, yra čia iš tikrųjų. Kartais sunku atsakyti klausimą, e, kodėl žmogus darai vieną ar kitą dalyką. Nu, tiesiog atverčia prigimtis. Aš e, savo uždaviau klausimą tokį. O kas, jeigu ne aš? Taip, teisingas klausimas. Kas tada? Taip. Sėdėsim, gurkšnosim alų ir lauksim, kad kažkas už mus e, padarytų mūsų darbus. Taip, bet žiūrėk, gintarai, vat, grįžtam prie pokalbė su Romu. Taip Nu, ar reikia taip sudėtingai eiti? Ar mes negalim, sakykime, Seimo rinkimuose Vat visi tie žmonės, kur renka parašus dėl žemės pardavimą, dėl skalūnų, dėl juvenalinės, ten gal dar dėl kažko tais. Tų žmonių yra daug. Negi mes negalim iškelti savo sąrašą būsimuose rinkimuose ir ten ateis, ateis žmonės. Ir tai yra žymiai paprasčiau, negu kelt va tokius klausimus, kurios kelia Daugelis Rolandai, nu, komentatorių. Nu, nu, čia, galim, nu, tai... galim. Galim, mes viską galim. Nu, tai? Tiesiog e, reikia pradėti daryti. Aš daugeliu žmonių sakau, kad oi, ką mes galim, viskas už mus nuspręs. Nu, tai, ne. Nu. ne, mes visą galiai, kai mes pradedam daryti, mes galim. Apie ką aš neku. E, ir tai įrodo. Tai. žmogus gali. Ir vienas žmogus laukia karys. Ir tai, o pats įrodė su tos kalūnų stendų galų gale kad ir vienas laukia karys. O šiaip jau, taigi pavyzdžiai, vat, Vengrija, Gruzija, Argentina, Venezuela. Nu, pilna pasaulį pavyzdžių, kada žmonės sugeba atvežti valdžią kito, kitaip mąstančius. Čia vėlgi, nedarykim klaidos, kad ten kažkokie stebuklai vyksta. Tiesiog turi ateiti žmonės, kurie masto taip, kaip mes. Ir viskas. Ir tam mes... Būdinti žmonės. Ir tam mes vat, kalbėsim šeštoj dalyje apie tą klausimyną vėl. Tai ir turi būti va, ta bazė, ant kurios tie turi būti formuojami tie sąrašai. Kad, ne, kad nereiktų klaidžiot, nereiktų klaidžiot per pavardės, reikia paskui idėjas eiti, o pavardės paskui ateis. Aš tą patį ir referendumo rengėjam pasakiau Pranciškui Šliužui, sakau, žinai, man Pranciškau ar tu pranciškus, ar tu šliužas, man idėja svarbi. Nu, aišku. Aš einu paskui idėją ir aš tą idėją puoselėjau keliu ir man jinai yra primtina, man asmenybės yra antroji vietoje. Tai paskui, aišku, iškils lyderių paskui problema, iškils, iškils, jinai, iškils, iškils amžinai tai kyla, be abejo, tačiau tai... E, netame esmė. Bet esmė, pradžia, kad... pradžia reikia pradėti ne nuo asmenybių, o nuo idėjų. Taip. O tarp kitko, Pranciškui Šliužui aš labai dėkingas, kad jisai E, okay. Žmogus ėmėsi šitą. Kalbos nėra. Jisai inicijavo, jisai tiesiog puikus vyras. Be abejo, jam, jam galim padėkoti ir šito labai. eterio metu Lenk, visi galim padėkoti. iki žemės pranciškui ir... Taip. Nors velnių priedės jis irgi turi, bet šiuo atveju... A, geriau jau priedės velnių negu... Taip sakant. Apie ką ir šneka, visada reikia, kaip čia pasakyti, peržengti per savo ambicijas ir atskirų žmonių atžvilgių. Jeigu idėjos bendros, Būtent apie tai kalba. Gerai. Ir taip, taip, kad Rolandai mes susitiksim ir prašau, taip sakant, tą sieklą įsidėti savo į širdį. Gerai, įsidėjom. Į galvą ir į širdį. Į širdį. Į širdį. Dėkui. Dėkui. Ačiū. Dėkui. Taip, iš tikrųjų šis kažkoks keistas vakaras tokias ginčiai. Vadinasi, užkabinom jautrę vietą žmonių. Nes kai nejautru, tai niekam ir neįdomu. O šiaip baigiant va šitą dalį, dar sėki sakau, na mano supratimu yra žymiai paprasčiau ir lengviau suformuoti idėjų lauką, tų idėjų lauko pagrindų, burti žmonės ir paskui, kai ateis Seimo rinkimai, vat ir pasiūlykit tas idėjas ir žmonės su tomis idėjomis. Ir jeigu jie ateis į Seimą, žymiai supaprastės kova už tuos reikalus, kuriuos dabar mes visi, kiekvienas atskirai tenai kovojam. Ir tada jau ne, ne juvenalšykės, tai, ta prasme, ne jūs paskui juvenalšykės bėgiosite ant tas moteriškės, o jos bėgios paskui jūs. Ir dar sėki sakau, Seimo rinkimuose 12 metų nugalėjusi partija gavo tik 250 tūkstančių balsų. Tik O jūs jau surinkot daugiau parašų, negu jie gavo balsų rinkimuose. Ir ne pavardės, ne pavardės svarbu, o idėjos. Ir dar vieną dalyką reikia žinot. Rinkimai, valdžia ir visa kita. Tai yra nepadaryti rojų žemėj. Vėlgi nedarykim klaidos ir nemanykim, kad ateis va čia kažkokį, į čia kažkas taiga suvešės pas mus palmės ir bijūnai. Čia tas posakis kartoja šį dažnai. Valstybė, valdžiai rinkimai yra ne tam, kad rojų padaryti jums, o kad mažiau būtų pragara. Pragaro būtų mažiau. Ir vat štai, kaip kad būtų mažiau, vat reikia rinktis, kurie jūsų manimu to pragaro padarytų mažiau. Ir ta kova jinai yra amžina, jinai yra amžina. O baigsiu šitą dalį Povilo, komentatoriaus, gražių tokių pasakymų. Cituoju. Paukščiai danguje kartais apsijungia į didelį pulką ir tampa vienu dideliu organizmu, panašiu į vėją. Kiekvienas mes matėm tokį organizmą. Ir tas vėjas jau gali daug ką nupūsti. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Paskutinė dalis – klausimynas, ko norėti. Bet e, pradžiai dar apibendrinsiu visą tą mūsų šio vakaro tokį karštą pokalbį. Nu, man tas matosi, žinot kaip. Štai žmonės nori e, padaryti darbus arba rezultatą gauti, kurio niekas niekur dar negavo. Vat niekam nepavyko, o jie bandys, gal jiem pavyks. O tai, kas kaip kur pavyko, jie net nesiruošė bandyti, iškart sako, tai yra neįmanoma, suprantat. O, o aš kaip tik vat klausimino pagalba ir noriu siūlyti tokį paprastą, paprasčiausią kelią, kurio gali pavykti, nebūtinai pavyks, bet gali pavykti. Nes kaip kam pavyko, yra pavyzdžių. O, o, o tie keliai, kurie dar niekam nepasisekė, nu, aš jais ir nenorėjau. Turim klausytoją. E, labas vakaras. Labas vakaras. Na, pribaikit mus šį vakarą visai. Čia piratas skambina. A, piratas. Tai ir pribaigsit ja. mane dabar. Ne, ne, ne. ne? Labai, labai gera laida. Nu, jau ačiū labai nors už tai. Jo, labai viską teisingai šnekat. Tai su, sakysim, gal biškai pakomentuosiu tą jūsų pasakymą, kad... A, iš kur jūs parauk? Priminkite, iš kokio miesto? Iš jo dar perlo. Tai šitą... Kokį? E, čia juokas šiaip tai gyvenu tarp kauno ir vilniaus vienu vienu vie kažkur tai priklausomai nuo aplinkybių supratau tai jeigu žmogus nesidomi politika tai nereiškia kad jisai turi palaukit duokit performuoti tai politika domisi jo bet kuriuo atveju nebūna jo. kitaip yra ten jo jo bet įsivaizduokit jis eina daktarą ir jūs norite kai, kad jisai jūs gydytų, ar tai, kad jisai domėtųsi politiką labai labai stipriai. Tai e, politika, pavyzdžiui, Kubilius kažkada labai teisingai pasakė, kad jisai kaip fizikas sako, fizika tai kaip didysis sportas. Vienas iki palikęs, negali sugrįžti. Tai manau, kad ir kitom profesijom tai yra taikoma. Ir jeigu dabar visi puls taiga domėtis politika, nu tai nebus labai ger, geras sprendimas dėl to. Ne, ne, čia jūs netaip supranta domėjimas į politiką. Čia yra tas pavyzdys mano su ėjimu keliu, kurio važiuoja mašinos. Tai jūs tiesiog turi domėtis, kad tos mašinos jūs nesutrintų, tik tiek. Ir domėtis politiką jūs turi tik tiek, kad jūs galėtumėt išrinkti valdžią žmogų, kuris atstovauja jūsų interesus, kuris į tą klausimyną, vat, atsako taip pat kaip jūs. Ir iš jūsų daugiau nieko nereikia. O tas, kuris jau eis toliau, tas jau turi ten gilintis ir dirbtis, tai turi būti profesija. Ir čia tas klausimynas yra labai geras pasiūlymas. Dabar su to toliau einančiu žmogum yra, kaip čia, yra vedantysis ir paskui jį einantis, taip? Tai čia jau kit, kita turbūt išneka. E, nu, bet jo, Čia žymiai paprasčiau, piratė, žymiai paprasčiau. Jūs einat keliu ir žvalgotės, kad mašina jūsų nesutrintų. Dalyvau gyvendamas, apskritai gyvendamas, ne, jūs, noriu savo mintį. jūs susidūrėt su, su, su politika iš visų pusių. Ir kad jinai nu, jūsų Na, nesutrintų, turit nors kažką žinot. Natūraliai, jo. Ir viskas paprasta, viskas labai. Čia, čia, jūs labai viską sudėtinginat. Yra yra taip, jeigu tu domiesi, a, aš jau biškiuką apie tos profesionalius a, e, politikus, a, aišku, a, e, ne apie tą jūsų klausimyną, bet, sakysim, yra dar paskui jį eina žmonės. Dabar klausimas, kas, e, kas paskui jį eina. Vienu ar kitu būdu jis atsiveda kitus žmonės, kurie, sakysim, e, moka šipsotis, moka gerai, e, pasi... gerai pa... E, kažkokioj situacijoje kažką tai padaryti. Kai, ta, kai galiausiai ateina į valdžią, tie, kurie mokėjo prisitaikyti tada ir, ta, ir užlipę į valdžią, sakysim, galbūt jos atvedė ir normalus, geras žmogus, bet su juo kartu ir ateina nu, sakysim, tokie, kurie prisitaiko. Be abejo, be abejo. Bet tame nieko nėra blogo. Čia, kitaip ja, tai sakant, yra, čia... Jeigu, jeigu, lyderis, jeigu lyderis aiškiai formuoja kryptį, tai tie prisitaikėliai netgi reikalingi, nes jam reikia pagelbininkų toj kryptį. Ir jeigu su juo ateis žmonės, kurie pradės ginčytis ir pradės blaškytis, žinot, yra posakis, geriau vienas blogas generolas negu du geri. Nu, jo, jo. Jo. Tai čia yra dėsnis. Ir tame nieko nėra blogo, kad žmogus, kitas klausimas, kad tas lyderis turi aiškiai formuluoti, ko jis nori, kokie jie siekiai, už ką jis, prieš ką jis. O kad jis bus apsuptas paskui prisitaikėliais, tai yra dėja neišvengiama, nu, tokia jau, toks jau yra žmogus. Mes, jūs vėl norit to, ko būti negali iš principo. Jūs norit, kad būtų kažkoks, kažkokie idealai, idealus lyderis, ideali jo aplinka – Ne, aš taip nesakiau. Nu, jis taip nesakė, bet aš, iš esmės... Aš sakau, ka, kokie yra dėsniai, kad nu, taip? Vienas, vienas dalykas... Ne, Be abejo, prisitaikėliai visada ateis. Jo. Visada ateis. Bet klausimas, kaip su tais prisitaikėliais paskui elgesi tas, kuris juos kontroliuoja? O kada, kada lyderis ne, neturi krypties aiškios, kaip dabar dėja yra pas mus, pavyzdžiui, ir su aukščiausia valdžia, tai tada tie prisitaikėliai paprasčiausiai tenkina savo asmeninės ambicijas ir interesus, nes jie net nežino, kur eiti. Vyriausybė yra kompromisinė, vienas ministras į vieną pusę tempia, kitas į kitą. Tai tie prisitaikėliam tik erdvė padidėja, o ten, kur yra, nu, pavyzdžiui, autoritariniai režimai. Tai tas prisitaikėlis jis turi žymiai mažiau galimybių išeiti iš tam tikrų rėmų. Ir neveltui galbūt tos valstybės, kurios pasiekė rezultatų va, 20 amžiaus bėgyje, pavyzdžiui, Koreja, Singapūras, Malaizija, Baltarusija ta pati vat, mūsų kaiminė. Ten visur buvo valdžioje ilgą laiką žmonės tokie autoritarai. Aliu. Jo, gerai. Aš čia tik tiek ir trumpai ir ten norėjau. Gerai, dėkui. Nu, iki. Dėkui. Mes ir taip jau su polemikom labai jau vėluojam. Gerai. Klausimynas, ko norėti? Štai ką rašo Tomas, komentatorius. Mano supratimu, labai svarbius klausimus kelia. Kaip žinoti, kad atsakymas teisingas? Kitaip sakant, atsakydamas į tą klausimyną, iš kur žinot, kad mano atsakymas teisingas? Tomai, nežinosi niekada, nėra iš principo, dažnai, nu, pavyzdžiui, žemės pardavimas. Jis turi ir teigiamų pusių, ir neigiamų pusių. Va čia ir atsiranda pasirinkimas ir tikroji politika. Va čia ir jinai ir turėtų pasi, prasidėti. Žmogus turi suprast, ką jis renkasi, kodėl jis renkasi, kaip jam atrodo būtų geriau, kuriuo keliu einant bus mažiau to pragaro. Ir tam ir yra skirta mūsų naktigonė, kad aiškintis, kurie tie keliai, kurie tie atsakymai yra mūsų manimų teisingesni argumentuoti. Pavyzdžiui, skalūnų reikalų, vat kiek čia buvo laidų. Mes bandom, ar, ar, tai negi, negi, pavyzdžiui, jūs manot kažkas, kad aš nenoriu, kad Lietuvai būtų skalūnų dujų ir kad e, mes čia gyventume kaip kokie Kataro arabai. Bet aš domiuosi, aš matau, renku argumentus ir matau, kad mus nori apgauti, ar mes patys save norim apgauti, apsigauti, kad tos dujos nebus pigesnės ir aš tam, aš čia nenoriu gilintis. Ir aš tada rašau atsakymą, aš prieš skalūnų dujų išgavimą šiandien va tokiu metodu. Nes tam tikri argumentai man rodo. Bet ir čia negali būti žmogus absoliučiai įsitikinęs, kad tu nesuklydai. Bet ir tie, kurie už skalūnus, mano manimu, jie dar mažiau argumentų turi, o žiūrėkit, kokie jie įsitikinę. Taip kad, Tomai, kaip žinoti, kad atsakymas teisingas? Nu, reikia domėti, gilintis, rinkti argumentus, bet taip pat, kad tau paims ir ant lėkštutės kažkas atneš, taip niekada nebus. Toliau antrą labai svarbų klausimą Tomas kelia. Kaip prisiversti atskirti savo interesus nuo valstybės? O, o čia. O mes dažniausiai žiūrim į valstybės interesus per savo asmeninę prizmę. Čia Tomas kelia labai rimtą klausimą. Jis duoda pavyzdį, pavyzdžiui, sako, juk e, gerinti žmogus norės, kad šnapso kaina būtų mažesnė. O valstybės gal interesas yra akcizą padidinti, surinkti daugiau iš tų geriančių pinigų ir paskui išdalinti, pavyzdžiui, mokykloms. Arba ta pati žemė. Sakykime, aš turiu žemės klypą ir tikiuosi, kad užsienietis man sumokės porą tūkstančių daugiau. Ir jau aš konfrontuoju su tautos interesais, su net su savo anūkų interesais, kurie galbūt tą žemę norėtų dirbti, paskui norėtų būti ūkininkais. O man šiandieną e, gundo mane vat užsienietis. Ir čia irgi nieko nepadarysi. Ir vienas įveiks, vienas privers save – atskirti savo tą tokį godumą, o kitas ne. Ir čia nieko nepadarys, kitaip nebus. Dabar ieškantis, va čia ir yra tai, ką aš suprantu reikėtų daryti konkrečiai. Žmonės konkrečiai kelia klausimus, klausimynui, į ką reikėtų mums atkreipdėmėsi, ką duoti atsakymą. Ir dar čia reikia pabrėžti patį svarbiausią, tas klausimynas yra skirtas. Ne kažkam kitiems, ne tiems, kurie pretenduos į Seimą, o mums, mums, patiems, tiems rinkėjams, kad pirmiausia mes žinotume, ko mes norim, kaip mes įsivaizduojam atsakymus. Ir tada jau savo įsivaizdavimą projektuosim į tuos, kurie pretenduoja į valdžią. Ir ieškosim sutampančių atsakymų. Tai yra nu pats paprasčiausias kelias. Pats papra... Ir kito dėja ir nėra. Visi keliai Jie yra tokie daugiau hipotetiniai. Štai ieškantys, žiūrėkit, kokius klausimus kelia. Pirmas, Seimo narių skaičius. Klausimas toks yra, bet iš karto, ar čia svarbiausias? Noriu pabrėžti, klausimynas susideda iš tokių dviejų dalių. Pirmiausiai tai yra strateginiai klausimai. Jų negali būti daug, jų negali būti daug, jų gali būti, nežinau, 10, 15, 20, daugiau nereikia, visa kita yra daugiau taktika, antriniai klausimai. Ir mano supratimu, tas Seimo narių skaičius, jis yra nesvarbiausias dalykas. Prisiekusiųjų teismas, antras formuluoja ieškantis. Irgi, irgi, kažin ar čia pirmos eilės dalykas. Plus prisiekusiųjų teismas turi ir pliusų, ir minusų. O vienas dalykas, jeigu būtų gražinta mirties bausmė, tai mirtie, jau tose nusikaltimuose, kuriuose grėsia mirties bausmė, va ten jau turėtų būti prisiekusių į teismas. Aš pasisakyčiau už šitą. Ir gal net ne vienas, o galbūt dvi, trys pakopos. Nes aš šiaip tai esu už mirties bausmės gražinimą, bet e, ta bausmė turėtų būti e, labai jau ir labai apstatyta vat, ir prisiekusių į teismų ir gal dar kitais dalykais. Bet kažin ar čia irgi yra strateginis mūsų tikslas ir turėtų įeiti tą 10-20 pagrindinių klausimų. Privaloma karinė tarnyba. Irgi, vat pasvarstykim, ar čia yra strateginis klausimas, ar antrinis. Ir čia iš karto svarstydami, atsakykit patys savo. Aš šitą klausimą kėliau dar 20 metų atgal, darydamas laidą tokią valstybiniai televizijoje Geltona Žalė Raudonai vadinosi. Aš klausiau tada mūsų uh, vyriausio kariuomenės vado, sakau, ar mūsų kariuomenės, Lietuvos naujosios kariuomenės, koks yra keliamas jai uždavinys? Apsiginti agresijos atveju ar fiksuoti gynimosi faktą? Nes nuo atsakymo priklauso nu, visiškai ir, ir pinigai, nes jeigu mes norim apsiginti ir įsivaizduojam, kad galim, tai reikia visiškai kitų pinigų, nu visiškai kitos veiklos šitoj srity. O jeigu mes norim fiksuoti patį gynimosi faktą, kad neatsitiktų taip, kaip 40 metais, kai šiandieną rusai paklausė, parodykit tas kovas, kurios vyko prieš okupacinį kariuomenę. Ir mes neturim ką parodyti, nes nebuvo nei vienas šūvis iššautas. Tai va čia yra tema diskusijai. Te, tema diskusijai. Ketvirtas ieškančio klausimas. Atominė elektrinė. Statyt, nestatyt irgi vargu ar strateginis tikslas, bet pirmiausia reikėjo neuždaryti tos veikiančius. Taip, kas čia, lotiniškos raidės pasuose. Tikrai nestrateginis tikslas. Bet svarbus, jos galima aptarpti, jos galima įtraukti į klausimyną plačiaja prasme, kur jau bus tokie taktikos reikalai. Sakykime, vienur bus 10-20 svarbiausių klausimų. Ir čia, va tie žmonės, kurie eit kartu norėtų, va čia jau turi būti vienybė. Į tuos 20 klausimų jie turi atsakyti visi kaip vienas. O tarp kitko pažiūrėkit va tą e, Petro iš Klaipėdos paruoštą apklausą. Net tas nedaugelis, kurie atsakė, ir pažiūrėkit, jau atsako skirtingai. Skirtingai atsako. Dar šeši kitiems, kurie įsivaizduoja, kad įmanoma vienybė. Nereikia siekti to, ko būt negali iš principo. Užrašai gatvėse irgi tas pats, svarbus, bet ne pirmos eilės mano supratimu. Dviguba pilietybė. Turint omenyje migracijos mastą, gal tai ir strateginis klausimas, bet labai sudėtingas. Atskirą temą ruošiuosi daryti ir parodyti visą problematiką tos dvigubos pilietybės. O pradžiai, kad suprastumėt, kad čia nėra toks paprastas atsakymas. Bet įsivaizduokit, kad žmogus turi pilietybę Lenkijos ir Lietuvos. Karas – tarp Lenkijos ir Lietuvos hipotetiškai yra įmanomas. Jis jau yra buvęs praeitam šimtmetį ir ne vieną kartą. Tai dabar jūs man pasakykit, kuri valstybė ims į kariuomenę šitą žmogų turinti dvigubą pilietybę? Bet šitame pavyzdyje matosi, kad tai nėra taip paprasta, kaip kartais iš šalies atrodo. Ir yra dar, dar problemų, kurios iškelia dvigubą pilietybę. Bet e, turint omeny emigracijos mastus, tai yra svarbus dalykas ir aš linkčiau į šito klausimo sprendimą ne dvigubos pilietybės būdu, o lietuvio kortos būdu. Lietuvio kortos. Bet apie tai būtų atskira, atskira tema. Toliau, švietimo sistema irgi kelia klausimą. Ieškantis pasirašęs, bet čia reiktų formuluoti tiksliai, kaip mes norim, nes jeigu, jeigu atsakymas turi būti paprastas, taip arba ne, jeigu tai įtrauktina į klausimyną. Reikia formuluoti, ko mes tiksliai norim. O šiaip, kad švietimo sistema šiandieną gamina e, potencialius bedarbius, ypatingai aukštasis mokslas, tai su tuo nu, čia ir ginčytis nereikia. Arba dar vieną klausimą kelia ieškantis, pavyzdžiui, Garliavos įvykiai. Na, aš tikrai nemanau, kad čia e, strateginis dalykas. Garliavos įvykiai. Tuo labiau, kad jie iškėlė labai daug klausimų, o atsakymų tai nėra. Ir šiandieną, e, nesant ten vidu, nesant prokurorų, atsakyti ar vieną ar kitą pusę, labai sudėtinga būtų. Toliau, bet o štai yra vis tiek, bet žmogus kelia, kelia pasiūlymus va, tam klausimynui. O čia yra darbas rimtas, aš skatinčiau ir visus kitus, kurie norėtų prisidėti prie šito. Štai Egis Mail – atsako ieškančiam į tuos vat jo dešimtį pasiūlymų, kad sako, nemanau, kad čia pirmo svarbumo klausimai, kaip ir aš atsakiau į daugumą šitų. O Ernestas, su kuriuo mes jau šiandien kalbėjom, jis sako, kad kiti klausimai gal ir ne, bet štai privaloma karni, karinė tarnyba ir švietimo sistema, jo manimu, yra strateginiai. Iš tikrųjų svarstytina gal ir taip. Gal ir taip. Štai Ome siūlo dar į klausimyną, buvo pedofilija ar ne? Na žiūrėkit, nu, nu, čia tikrai nestrateginis klausimas. Ir atsakyti tai gali tik tais tie, kurie tyrė šitą bylą. Būnant iš šalies, nu kaip tu gali atsakyti? Kitas klausimas, kad šiandieną Lietuva atsakė jį. Vieni sakė taip, kiti atsakė ne, nors nei vieni, nei kiti netyrė ir, ir, ir realiai nieko nežino. Tai yra grinai emocija pagristi atsakymą. Grinai emocija. Ir tuo labiau čia negali būti klausimino e, klausimas šitą. Buvo pedofilė, A o štai kitas Suomės pasiūlymas, reikia nacionalinio banko ar ne? Be jokios abejonės strateginis klausimas, ir čia dar pridėčiau nacionalinio banko ir valstybinio komercinio banko. Apie tai šnekėsim kuri nors išlaidų apie pinigus ir tada aš išskleisiu, kodėl toks bankas reikalingas. Toliau jis dar siūlo iškelt klausimą, už homo, homoseksualizmo propagandą ar ne? Na, turint omeny dabar tokį norą keisti mūsų vertybės, gal ir, ir, ir strateginis klausimas. Pasvarstykim kartu, jeigu sutarsim, kad reikia įtraukti klausimimą, įtrauksim. Bet sakau, apsiribokim kokį dešim, dešimčia, dvidešimčia klausimų strateginių. O visa kita gali būti jau ten kitur dar ir kiti klausimai. Ir dar ketvirtas Suomės klausimas, už alkoholio nuodo vartojimą ar ne? Na, čia tai nemanau, kad strateginis klausimas. Čia, vat, matot, kaip keturi klausimai ir, ir tai toks, toks nevienodas svoris. Ir kitais siūlydami visada patys su savim pasvarstykim, kad tai būtų vienodo svorio tie klausimai. Dar sėki sakau, klausimynas pirmiausia yra mums. Mums. Mums. Ir tik tais atsakė savo, galime eiti paskui toliau. Ponas X dar kelia, sako, kur progresiniai mokesčiai? Klausimas kaip toks? Na, irgi vat pasvarstam, ar čia strateginis ar ne. Apskritai mokesčių sistema, biudžeto formavimas, nes mokesčiai tai yra biudžetas. O biudžetas tai yra paskui švietimas, sveikatos apsauga ir visa kita. Taip kad Patys mokesčiai matyti yra svarbus dalykas, bet čia labai sunku suformuluoti tokį klausimą, kurį būtų galima sakyti taip arba ne. Dar ponas Sik siūlo darbo laiko trumpinimas už ar prieš ir sako, yra turtingų valstybių, kuriuose dirbama trumpiau nei 8 valandas. Yra tokių valstybių, ponas Sikse, bet pavyzdžiui, tokie, viena iš tokių valstybių yra Prancūzija, bet jinai sutrumpino darbo valandas gudraudama, taip jie sumažina bedarbių skaičių, čia ne iš gero gyvenimo. Ir e, tai, tarp kitko, labai apsunkino padėti verslo. Tada verslas pradėjo trauktis iš Prancūzijos. Tada iškilo dar kitos problemos, biudžeto surinkimo. O ir iš principo, prancūzai gali sauliaisti tos eksperimentus su trumpesnė darbo diena. Dėl to, kad yra milžiniška skola. Visada neužmirškit šito, jūs užmirštat, vat, tos pavyzdžius rodydami, užmirštat, iš kur jie visą tą gauna. Apie tai būtinai darysim laidą. Toliau jūs dar rašot, ponas X, turi būti smaugiamas verslas, ypač stambus verslas. Nu vėl. Žiūrint, koks verslas ir kaip, tai yra labai nevienodi tie verslai, žinokit. Yra verslai, tarp kitko, oficiali statistika už praeitus metus. Oficiali statistika. 50 procentų e, įmonių neturėjo pelno. Aš suprantu, kad dalis to pelno yra nuslėpavėjęs, ką aš suprantu ir žinau – Bet ir nėra tai prožiniai, kaip daugelį atrodo, kurie tuos tais verslais neužsiminėja. Ir štai einam jau į pabaigą. Aš vėl primenu, kad tie, kurie norėtų, galėtų pasiūlyti tam tikrą scenarijų. Aš pakvieščiau juos čia padiskutuoti, kad mes vat negaištume laiko diskusiją ir neužtemtume naktigonę iki, o jau 12 greitai. Tai jeigu tokių atsirastų, parašykit scenarijų, susiskambinsim, jeigu susitarsim, kviečiau atvažiuoti ir čia va, tiesiog paš, pašnekėt akis į akį. Ir dar kitą dalyką pasakysiu, kad tada, kai atsiranda paklausa, o at, jeigu yra klausimynas, yra tam tikri atsakymai, yra žmonių būrys, kuris atsako vienodai. Ir jis sudaro tam tikrą paklausą jau politikams tam teiktas. Neišvengiamai atsiras pasiūla. Visada atsiras pasiūla. Čia, čia iš tikrųjų yra rinkos dėsnis. Kada, kada yra paklausa, atsiranda ir pasiūla. Ir pabaigai, štai pacituosiu dar vieną komentatorių, jis pasirašė bendruomenė. Ir štai ką jis rašo. Pagaliau radau jumis broliai ir seserys. Smagus toks pasakymas. Smagus pabaigai vakarą. O Ome jam atsako, kas ieško, tas randa, o rytų išminti sako, kai mokinys pribrendo, mokytojas atsiranda. Taigi štai mes visi esam šiuo atveju ir mokiniai, ir mokytojai. Ir jeigu mes pribrendom, kaip mokiniai, tai atsiras ir mokytojai mums. Iki kitų naktigonių.